Íñigo Urcuyo también ha agradecido el trabajo de la Ertzaintza durante la pandemia. Vuestra labor sigue siendo inaceptable. Enteratu no Zertaz, gamusinoen prezioa berriro igo dela? Ez ez ez, gure baiaran iratsaio berri bat hasiko dugula. Abai? Ah, Eta zertazoa? Slow y buruzko podcast hoietako bat Sangoda. da. Baizea, ¡Es Bigfoot esta esta hau benetako irratsaio bat izango da. Ertziok du izena, zuzeneko emisioakin da guzti. Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, eta zer egingo dezu ebertan? Ba, naste borraste bat izango da. Elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik eduiko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin. Dira batzuetan serio jarriko gara. Ertziok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretanik aurrera, Artzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratiak! Bai, bai. Bueno, bai, bai. Orain, orain. A ver. A ver. Zitugu entzuten, kamera. Zitugu entzuten. Zu, super bajo, eh? Bai. A ver, bai. Guatzen probatzera gure hautsak txak. Orain petaz. Orain peto. Orain, bai, ne, ez zait ditzuten er- ongi, ez? Kutsi? Niri? Zuri? Zuri ondo, a ver. Eski, bai? hau da txarra. Da, hau da eh, keko. Hau da txarra, a ver. Hau, ondo. Poto, Hori poto. Poto. Eta, keko? Orain, orain ongi, ez da? Jode, bai. baina zuzalde ba... Ez... Ni, ondo? Zeboieta baino bajoagoa. Ba. Bai. bai. Bajo. Esango nuke. A ver. A ver. Altxatu, altxatu. Bai. Eh. Ah, pues a... Orain. Eba, jarri bia Orain. zure gana. Hola. Bai. Bai. Hola, eh, hola. en estereo. Uuuu, uh, txabai. Eh, eh. Estereo. Bai. Mikro ibi eta iru. Vale, zuei, keko, ondo, cebolleta ondo. Bai. bai. Kafrare ongi, bai. Bai. Vale. Ba, ondo. Bueno, ba, ze, ze moduz. Nago, erdol, erdoilduta. Aspaldiko, azkeneko ah, bai. egon. Ze zaude. Iruak juntu. Ja, hori da. Beraz, oza, berez, eh, Itzak trabatzen zaizkit, oain, ja, galdu dut. Boomer bat bezain erdol diuta. Bai. Oh. Ze horrekoan al alas eginen. Bai, Boomerra naiz, eta arra naiz. Eta... Azira <laughs> daten txardone, eta gu... Eh, Asi gara gara gara daten. Bueno, Berez, bai. Hori guztetan da non dagoen desberdintasuna, eh? Txardone... duak, gabekoak, ez da? Txardone da pixka de txema bat entzak. Bai, ez? Ez jarri txardone bat, mesedez. Eh, ba, txardonea dakat lehioan, Itun du kristo notza, eh? Bai. Lejoan, zer, Bilbon, Bilbon doan dagoen erri hortan. <laughs> Lejona. <laughs> Sedean. Eh? Lejoan. Sedean. Sedean, esan ezu? Eh, osea, universidadako, universidadako sede bat, da. Ah, bai. bai sede bai. goitza. Eh, sede goitza. Egoitza, sedea. Jo <laughs> que sede. Es sedea. Hau dela sedea. Erda, bai, erdara kada baina, bueno. Poto. Poto, poto. poto. Hemendik aurrera, ber, eh, eh metroa erabiltzen, sea, euskaino metroaren barrerak austera natorki. Euskaino metroa, hori kontuz, <laughs> mesedez. Euskaino, euskara, euskara, ekana, ekana monometro, eh, lógico. Euskaino metro metrófono joder zaila da metrófono oraindik oraindik ez ez bai, terre eh, gainera entzule badaukagu itzultzaia dena bai, orain hostia ah, ah kaixo zer da ez ah aleluyar ah. aleluyar bai baina <laughs> no es itzultzaia bada. Itzultzaia da, baina bueno. Bat neurona, neurona la dena. Neurona bai. la, bai, bai, bai. Mono neurona azka. Mono neuronal. Mono neuronal. Neurona bada. Bai, ella da. Ongi dijoa, eh. Joder, iruit, o sea, e- e- o sea, Ez, pasa ya, pasa ya. Pasa ya, Oso notizi ona daukat. Mm. Orain, eh, antzadenez, egin dute lege bat, Oai? bat, ah. non latak bueltatzen dituzu edo botillak supermerkatutan, hmm? eta xentimoak bueltatzizkizutela. Azkenean, bai, Onartu omen dute, bai, bai eh, eguzki, eguzkik, eh, post bat jarri du Instagramen, Antza denez, mm, ba hori, notizi hori zabaltzen, ba bai. Horein kontuz, zintzilikeko lata guztia jaso, eta jaso dituenak eta ematen diru eh, diruduna egingo da. Nik ez <laughs> ez egingo. Ha, zu txardo nera tendu, zu zuke zu eskubiderik latak emateko No Zuko lata eh, gehiago ematen dugu ya. Lata gehiago, eta txapa de <laughs> gazio zere gehiago. Txapa ni te cuento, ya. <laughs> Txapa jasotzen azken bada, ba, hori da. izango. Ba, Lehen, zuk, entzun, nire aitak, eh, kontatu zidan, behin, eh, esaten da, leyenda, behin, ez da, Oro, eh... doilduak, leyenda? Eh? Ah, eh, zea, eh, kondaira, kondaira. Kondaira. Nire aitak, kontatu zidan behin, kondaira bat, Lehen, esaten zela, jasotzen bazen ditun eh, tabako paketen zigiloak, el del gobierno de España. Bai jasoten bazen ditun eta jasoten, eta lortzen bazen ditun ez dakizen bat mila e, eh, zigillo ematen zizutela dirua. Baizea. Bai, Esaten den bai. bezala, leyenda urbana edo... Bai, no, no ez dakizen... Leyenda... aipatu dezuna, por cierto, Alemanian, eh, jubilazioa ez dago lain ziurtatuta eta ez dakizen... Uh eh, -huh. Ean egon du naiz, ondaka familia eta bizpai, iruz, paro aldiz egon naiz. Eee han voltatze dizute dirua esandakoagatik, ez? Ba, bai, incluso tetabrikak, eh, bai, botillak bai. eta latengatik. Jende heldu pila bat, jubilatu pila badaude daude kaleetan, batez ere futbol estadioen inguruan, zehor normalean jendea edaten dunean, kanpo, sor kanpo erozteki botillak eta oda, Karrito, eh, erosketak egiteko karro karrito hoiekin, eh, zea, guzti erre. Igo bai, bai. ba, zerbait asko, entzuten da ruido de bai, fondo. Eh, Eh, fondo. Ego mientzuten Bai, bai. bai. Ba, Mino, gauza da, latak taxi finan... dira, oso, oe, eh, hau da, ongi egon dira, edo txikituta ere hartzen dituzte. Hombre, aplastatuta guztiz, eh, ez dakit. berez, eh? eh? gero fabrikan, aplastatuko dira, eh? Pero güey, gusto de poco eta esa publicidad ikus bai, egitea gaino cruzcan poco eta ez da, hau ez ugartuko hain garagardo hain materia charra ez egina dago ez ugartuko, <laughs> ez du ematen ez da beste lata bat egiteko ere. Bai, bai. Ostras. Bai, vale, vale, bueno, bueno, bueno izan. Ba, izan daiteke ba. aukera bat orain, jende askorentzako... Zoritzarrez, bai. Eh, Naiko irten bide, bueno, irten bide. Bai, mion, pero joder, ia san, zen batean mobizute, bi xentimo, eh? iru xentimo. Bueno, baina bau jendea dedikatzen da norta Bai. Bueno, bueno bai. behintzat, balio badin badu, bueno, kalean bota, ez, eh, ez botatzeko, hau da, yeah. eh, kontzientzia dako, edo balio badin badu, kalean zaborra ez usteko, orain gazte litrona edo egiten dutenean jasokituzte botillak azkar batean, horrela... Aina, bai, ikusi ez justo... txikitan ez dizute aldatzen bere, ala, hori gorde, gorde barko dezu. Ja, ez dakit. Irratiko batean, ikusi ez lata bat, begira. Ah, begira, gero jasoko ez? Ez, ez da, ez da gure markakoa, eh? Nor baitek ustiko zu, no? Bai, ez que zentzirika dauka marka propioa, ez da? Bai, gara, gara, gara, marka propioa. Ba, ez bai, eh, ba. nivela. Lehen, bai, erakorin nun. Ia, hauek, Ejertxe eh, hauek, forro polar hauek, forro polar. egiten ziala latekin Eh, Lata dikintzen da neukan, bo, bo, boti, plastikozko neukan Hombre, latex, bai, baina latak Latex Latex jakinak da gauza asko ditendi, ha? Ba, bai, erabiltzen baldin zuz Kondairak Kondairak ere bizta Erabiltzen baldin baldin zuz Eta kondaira urbano, eh? <laughs> Erabiltzen baldin baldin zuz Lata bat, latex moduan Aki gaizki bai, eh? Bai, eh, da bai. Bueno, eh, gongo da jandea, eh? Denetari de, de, dago Bai, bai <laughs> Bueno, laguna, a ver, ze, bagoaz pixka eta Bueno, egin dugu, zea, e, eh, gido bat, eta ba, ba ez? eskaleta txiki bat zuen txako. Ba, bueno, e, aipat, aipatzeko lehenko, bueno, aipatzeko ju bi, bi efemerideak. Eta bata da, em, bueno, durangoko bombardaketaren larogeita bosgarren urte betetzen dela, justo gaurko eguna, Aprilak, hogeita maika. Osa, martxoak. Martxoak, hogeita bai. Eta italeko fasisten esku izan zan, bombardak, eta hori, Frankoren beneplezitoarak, bene, beneplezi, <laughs> Euskal, Euskal <laughs> jono <laughs> Benemerita. Bueno, Frankoren baimenarekin. Benemeritakin. Azkenean gero probak ekipo ziren. Boste hon hildako baino gehiago izan ziren. Eta auker ez banago... beste eh? Zuek azteak ez zieten jaio, baina ni ez dare. <laughs> Ikasunagea, eh? Por si acaso... Ikasunagea. Hau izan zen Euskal Herri edo Estatu Maian, eta ez dakit mundu Maian, egin zen lehenengo bombarraketa? Ez. Gernikakoa baino lehen, eh? Eta munduko ere, ez. Ez, eh, munduko ez. Los Jansuiz. Europa, ez. Eta lehenengo mundu gerran... Ez, zorro. Baina erazkine... Bai, baina bombarraketa bat, bai. Egia da nik entzuna neukan gernikan, lehenengo aldiz, e, eh, Lufwaffeak edo e, Alemania naziaren e, eh, egazkin brigadak, probatu ez dituzela bomba, ah. ba, brigada kondorraza, baina Kondor. da, ba, aire, zea horiek, probatu zutela lehenengo aldiz, hori probatzeko, ez? E, bombas incendiarias edo de, derakoak. Hau da, botatzen duzu, eta barruan daukaten napal moduko mat, e, erabiltzen zutenak ere jankiak, e, Vietnamen. Vietnamen, eta antza denez, lizun moduko bat sortzen du e, eta dena e, errei egiten du, ez da bakarrik esplosioa egiten duena mhm. Dena egiten du zutu Bale, ez gau izan zen, mila bedatzen eta horreita, mazazpillan Mazazpillan, minio lehenengo bombardaketa etxan izan, eh? Gero, bigarren, ez, ez, ez, Lehenengoa ez, lehenengoa ere eta bigarrenaren artean. Hori da. Ari ziren prestatzen bigarrenareako, noski. Eta lehenengoan ez dakinik egazkin... E, eh, ez, dara ziren trintxerak. Hori da, no? Dara ziren trintxerak. Eske... Lehenengo Zikula... gara mundiala zen... E, bueno, trintxera da... Nola da esetan da euskera? Lubakia. Lubakia. Bai. Lubakien gerra izan zen. Bai, nola, hor maginot... No, e... Eske, eh, non baiten entzun nuen, Euskal Herrian izan dok ez dakit gernikakoa edo durangokoa, baina... Uste, durangokoa aurrez e... izan zela. Izan zela, lehenengo esperimendua... E ulertu nuen Europa mailan edo hegazkinetik erasotzeko probatzeko daki e, eh, artilleria edo bomba mota horiek bomba mota horiek bai bueno ez dakit bilatu baina mitifikatu omentzan uste dut pixka bat hori ere egia ba, egia da mitifakatu egin dela egia da e, ba mila asko sortu zuela ostra baina lehenengo aldiz bezala bai egia ez ez ez ah. a el primer, bombardeo planificado de aviación de la historia itzekin honea a ver Hori el primer, el primer Borban, joder. <laughs> Borbón, Borbón. Vaya, Ba, y izan el primer bombardeo planificado de aviación de la historia. Ah, eh. Lo realizó el Ejército del Aire de España el 5 de noviembre de 1913 en el RIF. La guerra del ah. RIF. vale, a bai. Bai, bere berren kontra. Por cierto, Sahara. Eh, ah, hostia, hori ez un a baina komentatu No dugu. Bai, bai. Eh, ¿Bolígrafo? daka hemen? Eh, nik ez eh, dut hemen eskura. Mira, bai, torri. Torri Manijoa. Ba hori, ba, gira san, hori kafra. Ba, e, batzuetan, sentsazio daukat, ba, mitifikatzen dugula ere gure historia, No, eta beste mitifikatzeatik da, entzunuelako Egia da, eta razoi dako bai. Gerrikan izan zela esperimentua gero naziek erabiltzeko Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Gudan, leno, probatu Bigarren guda mundialan, erabilizituzten ez dakizen armak, armak edo Egazkinetik botatako ez dakizen artilleriak uh lero probatu zuten hemen ez dakidana da Gernikan edo Durangon. Baina <laughs> baiet, bai. e, eh, fascista italiarrek, ba, bueno, pixkat proba ba, ege hori osatzen ari hmm. zenian, edo, hmm. bueno, ba, pixkat, e, eh, entenderiko ito. Erabilizutela, ba, bueno, ba, hmm. ba, proba moduan, ez? Bai, bai, bai, maketa bat moduan. Eta dauka zuren, bizte ikusi dut, arrazoi. Baina batzutan ere, adibidez, mitifikazioaren eh, bideo hartatik hartuta, Horentxe bertan, e, zuk ere komentatu duzu, e, eh, durangokoa izan zan gernikakoa baino lehenago, eta nik uste dut, agian hildako gehiago, e, eh, inkluso, bosteun esan duzu, bosteun gernikako gutxiago, eh? Karo, e, iri... Hori auskalo, bere gara, garaia nola bai, kontalbizatzen zan, eta hori guztia. Baina, bueno, haizu, Ez bai. eh, bere garaian ere... Nik du, irurunda da berrogeita amal lau. Karo, ikusten eta da, durango mosteun, bueno. Ja. Karo, eh, hori ere da, durango ez da inezaguna. E, Nik ez neukan otxan diokoa, ez nera monak nera monari bai. entzun dakoa. Ah? Otxan dioko... Uh -huh. Bai, bai, ez gainean nera bizizan bilbon, Gerrasi zenean juntziren danak e, karrantzara. Karrantzan jaiozan eramona, eta gero bultatu ziran gerraren gatik. Eta bat, betin zuen neukan, otxandioko guda oso gogorra ere bai, eta bombartitu zutela egazkinen bitartez. Orduan, hiru herri hoien, hoienak ez dutzen dituen, bai, eh? durango otxandio eta gernika bai. Baina, ipatu dezunean rifekoa, etorri zait, orain Sahararen, karo, ez dut apuntatu, baina neukan, pendientes. Apuntatu dugu, hori da gehan. Vale. Bai, pues, bai, bai, bai, egiten dugu, egiten dugu, egiten La traición histórica, monumental... Ba, zara... oso kuriosa izan kagada egin dute, eh? eh baina oso kuriosa, Partido Popularra, Sahararen alde. Hombre, Partido Popularra behin dago, ba, peso hori dena ez ez Bai, kontestu hortan gaude, ere, ba, da, bai, bai, kontestu alizatzen eh? badugu, ulertu egiten da, baina oso, oso, hiperbolikoa da. Hau da dena, eh, Ukrainaren kontuarekin, estatu batuei, pixka bat, dena men esateari den... Baina oh, ez ez, baina pepek... No, nik uste jara... Pepek ez eh, duela zer esan, eh? Bai, pepek esan du, e, izan dela, e, aldetik... eh, Ba hori, sal, saldu duela... Ta boxek ere bai esango du. Bai, hori flipatu eta geratu nahi. Baina bera dago pepe eta box... Berdin egen goluket, eh, bai, seguro, seguro. Bai, bai, bai. Seguro. Eta, peso, gainea, aurrekoan frente polisarioko ari entzunion, eta esan zuen, e, Pedro Sánchez egin duena ez ez zaiola harritu ze e, historikoki Saharar et, edo polisarioek jasan izan dutenean e, Espainiaren aldetik zaplasteko bat beti Partido Socialista egon da gobernuan hori gertatu izan denean eta hori esan zuen bai bai kuriosidadez, bai. sozialistek bueno, zeuden. Que, eta dena okertzeko, beraien baldintzak edo beraien estatusa okertzeko Dai, edo... Irakurridet... Erabilita, eh? Irakurridet, arrazoinamenduetako bat dela Andaluzia erasoetatik babestea. Marrokiar erasoengatik. gatik. Esplikazioak apena seman zituen, tipuak. que zuen, berak uste eh? zela, eh, porque parlamentoan eskatu zioten bakarrik hitz gai hortaz. Eta zegin zuen, bai. diluitu zuen, beste, beste egun batean, non ebitze egin bat zuten, Ukrainako gudaz, transportitzen grebaz, erregaien ez da gire, eta claro, lako gaiekin, ba, irugarren edo lagarren plano batean geratzen da Sahararen afera hau. Baina sekulako kagada bat egin dute, ze hori ja, aztertzen baezu, eh, nazioarte maian edo geostrategiaeko partetikan, iru kagada handia daude eh, jokaldionen atzean. Lehenengoa, Espainiako gobernua, hau kriston, aulezia jaso duela, beraien sozio gobern, lehenengo sozio gobernutik antze, kontra dago. Podemos eta, incluso, babestu zutena, babildu, RC, en enkomu, gehienak, bueno, denak, Kompromis, ez bai. bai. Eh, kontra daude, eh, duen erabakiarekin. Orduan, Espainiako gobernua maioria hori emantziona, babesa, eh, Marokko, Marokiarren aldetikan, orain ikusi dute, Espainiar estatua dautela inoiz baino Eta estatu batuek, bai, estatu batuek, bai Eta e, ikusi dute Ze bakarrik e, irekitzen badu e, Zea, e, horre egualdean dagoen e, baia hori mhm, Melillan eta zetan Melillako baia hori irek, bakarrik horrekin horri irekitzen badu Badaki Espainiako estatua, ba, bueno Kriston... Bai, bai, imigrazioarekin... Eta e, hau sinatu, nik ustet horratzean badagola zerbait horren inguruan hau sinatu dutelako go Eta badaki orain Marroko Espainia berarentzako dela pelele bat. Bai. Eta gero hirugarrena da Argelia haserretu dala asko eta Espainia mailan iristen zaigun gaz naturalaren porcentaien erdia nagusia. Bueno, pero erabakitzen badu, abai, ba grifoa moztuko dizu aloro. Bai. bai. Gaina, eh. da, porque tikan etortzen zen gaza, pasatzen zen marrokotikan, baina eh, gasedukto hori itxi zuten oain dela urte bat. Argelia zeuketenako gatazkak. Eta bai, hildo eh, honetatik jarraituz, AEB-ko eh, funtzionarioen bat, ez komo... bai, estaro edo, bai... Eh, estatu idazkaria edo... Funtzionario, goi funtzionario batek eh, animatu du Europar batasuneko beste herrialdei berdina idea. Animatu die. Gaina, Israele bai da Mar Marrokozen oh, Oro oso aserretuta. Bai. Bai. bai, oso aserre daude... Goiko bizilaguna, Espainia faltazan. Gertu, gertu gertu bizi. Bai, goiko bai. bizilaguna. Ni hor, hemen, egiten ditut, bi orain bertan bi, bi konklusio. Nik uste, Pepek, o Peperen postura ulertzeko Saharaen alde, ez dala Saharaen alde zuzenean baizik eta zeharka, zebeak nahi du Melilla eta Zeuta oengoz otanen barruan ez daude, sartuta. Nola ez? Ez, eh estatuaren menpe baldin badu, eh? Ez. Eh, dago klausula bat, eh estatu espainolea 83 iruan sartu, 85ean barkatu sartu zenean e, otan, otanen eh onartu Naton, Naton, Naton, Naton. Eh, dago klausulo bat, non Melilla eta Zeuta ez dira Natoren e, barnean sartzen. Eta Kanarias bai? Eta bai. Bai, bai ah. Oso kurioso da. Eta Perejil? Da, Perejil Horno. Perejil, <laughs> perejil es... Perejil, eh, pertenece, a, la ciudad eh, autónoma de Melilla. Bai. Eta, eh, zeuta de Melilla, esta zergatikan. Ze, Marruekos da socio preferente otanen sartzeko. Bere garaian, e, eta ez da raroa, bere garaian sartu zen Turkia, eta Turkia da errealde arabiar bat. Bai. E, eta otanen dago. Orduan, eh, estatu batuekin, ba, lankiritza daukate... Eta Israel badago otanen? bai. bai eta nahi dute sartu nik uste dut bide, estatu batuaren bidea da Marroko sartzea otanen. Edukitzeko kontrola arabiar munduan. Claro. Mm -hmm. Baina, eh, claro, nik uste PPK esaten du, aizue e, Marroko esikin ez dugu ezer nahi, otanen, bit, eh, dago, ez dagoen bitartean, baina e, zeuta da melilla sartzen bali badira otan, guri Marroko esikin erlazioa nahi zuen guztia ongi eraman dezakegu. Baina, zeuta da melilla dira, hiri batzuk militarraz osatutako hiria dira. Bai, egin batean, batean. batean, bai. batean, orduan, klaro, hor pepeko... Militarrak eta poliziak. Bai, berezekin militarrak. Euneko laro goita irakurri nuen, jatorri militarreko, gero igual ez dute militarren, no, bere familian, laro goita, eguneko laro osaturiko jendea bizi da. Bai, zeutan, bai melian. Bai, orduan, pepeko jende, eh, oso pepero adien iriak dira bai, biak. Bai, ba, nik uste dut pepek esan dula, jo, Marroko zikin ez dugu nahi, Inonez Sahararen alde daudelako baitzik. Nato barruan eguteko, eh? Karo. Nire ustez irakurketa hori dago, eh? Bai, bai, bai. bai, ira, zer irakurri nun e, Pedro Sánchezen eskutitzaren inguruan? Bakizu zein el Perez Reverte hau, el tonto este. Hombre, aurreko, han, etxe Bai, <laughs> zi, <laughs> bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, Revertido, ¿eh? Revertido, horrako zerbait. Ba, revertidok, esan no zun... bueno, esan omen zun ez, nun. Esan zun, eh, eskutitzaren redakzioa oso txarra zela. <laughs> oso gaizki idazten zula. Bueno, bueno. Horrek guan kaligrafia klasea. Hori da. Ba, urte hurrenez hitz egiten ari gala, beste urte urrena bat dugu, mm. baina nik pertsonalki ez dakit zer den hau bai, ni gogoran daukat. Zer da? Kriston hostiazo izan zan. Hogeita ba, bost urte, urte uarte, erakil eh, treneko istripuaz. Eh, Egun zauritu eta berrogei hildako inguru. E, bai, e, eh, Zerkaniaz bat izela? edo? Renfeko bat zan, e, ze pasa da? Ai, barkatu, bale, bale, bale, bale, bale. Karo, saltatu da, inbestitze egiten goaz. Teknikari, teknikari! <laughs> Bumerra naiz, eta arro nago. Sekulako kriston, desastre izan zen, trena bat iristen ari zana zehara, tren geltokira, jun gaur entzun dut, ogoi tamar kilometro ordukora, pasazan egun da piko kilometro ordukora, ordun, e, kambiagujas aldatuta zegoen sartzeko e, estaziora, eta ez aurrera jarraitzeko, e, sartu zan, deskarri batu zan, kriston zipostioa, lehen gogauza, e, adura? E, entzun detena da, e, ba, kriston marroia erorizitzaion gida, gida, gidariari, pero edo teknikariari, adizeko. gidariari, bai, eh? gidariari abiadura hortan juteagatik, eta gero, se supone, hasi zirela, ba, neurri preventiboa eta bar sartzen Renfe, baina gero gertatu adibidez duela, ez asko. Bai, e, Santiago Egunean, ah, Santiago, Santiago. Eta, bueno, ba, hori, simaz, ba, gogoratzeko, zenigo gandaukat, instituto garaia zela edo hortikan, eta, ostia, kristo, bazo, uste, institutuko neska bat hilzala ere, bai. bai, eh, bai, ostras. Bai, bai, bai, bai. Berrogei hildako inguru uste dut, apuntatu etela, eta egun zauritu baina hogeio, eta... Asko dira, eh? Uarte harakileko herriko biztale guztiak juntziren, bere ala entzun, eta juntziren laguntzea, eta jende asko dago bizirik horri, horri eskertze, klaro, ambulantziak hori tarratu zuten debora bat. Bueno, si más, bago, oso fuerte, eh? oso tragikoa ogei, mendea bukaeran, gertatu ziren, orain gutxi ikusi nun, horrelako tragedi oso jebiak, eh? Bai. bai ba, bai, bai, Bilbon ere... kanpo gertatzen dira, Bai, bai, horregatik, eh? Baina ez dakit segurtasun aldetik edo, irabazi dugun edo, baina orain gutxi ere, ez, eh, zorionez, Bilbon ere bai, eskola batean gaz eh, mm. eskapu bat egontzan, bai. esplotatu zuen eta hil ziren ume pila bat. Oi, noi? Berrogeita la, eh, bost, larrogeita margarren, bai, amarkadan. Oio, bai. kolzako olioaren kontua. Horlako eh, gauzak, ja dira, dira, oso esperpentikoa eh. Atzo, bai, atzo, oso kuriosoak. atzo, hil, hil zan, ama bat eta bere bilabeteko aurra... Eh, Mikrofona, zaldibin, ah. zaldibin, bai Zaldibin, ah, bai, bai gaza, bai, eh, bai. monosio bai. Bueno, hori iztripu bat Baina, iztripu masibo dagatik Bai, horrelako iztripu jo, oso fuertea direnak, eh? Nik horrela right. Bai. entzun ditut eta horrelakoak, ez? Adibiz bai. arena bezala, edo... Ez da, ez da inbeste, hortatik. Gauza eta asko burua, gogoan dauzka, templan, nola gerta diteke hau, ba, Baitu, ba, beti aserri dugu, ba, ah, dena kontrolatuta dago, baina... Erazkin bat, oain dela, bi aste erorizan erazkin bat txinan, ez da, ez errezentun horri buruz? Bai, bueno, ezakit, ezakit. Ba, gazarretatzen dira, eta... Eta, nola izan zen, eh, azkena, eh? Aireportu horretan, ebai, eh, justo, erazkin bat ari zela airea, eh, airea hartzen eta... Hispana, erre eh, Madrilen. Hori bai, bai. zen oso fuerte, ah, eh, eh? Bai, horrako bai, gazetxo gantatzen direnean, mi flipatzen dut. bueno. Bai. Segituko dugu aurrera, eh, bai, bai, tragikoak ez gara jarriko. Normalan ardura duna beti dia pringatuak, eh? Hori baita ere azpimaratu behar dira. Bai. Goi karguak inoiz ez dira ardura duna. Ez, ez. Azkeneko... Trauma psikologiko... Bai, Kompostelako zea hortan, ikusi nune eh, nola kom, eh, kongresura jun behar izan zan, makinista, neharrez gizona, Bai pena bat eman zian. Bueno, segituko dugu urrengo ba, gaiarekin, ezta? urte urre... Urte urrena… eta horrelako efemeridea, efemeridea. komentatzen aireala. Gaur da, ber. Gau da, trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna. Mhm. Está bueno, emai, hemen aireazien nahi dugu trans pertsonen alde gaudela erztioken. Eta batez ere e, garai hauetan aidiela ateatzen eskina askotatikan transfobo diskurtso bai, asko. Tres terf mugimenduaren yeah. kontra ere gaudela ongi lego kesatea. Mino, bueno, bai. Gertu baitu, guenik gertu badaukat bare bat. Badaude, badaude. Ondo ongo, listateke, elkarizketa txoren bat, edo espazio bat, ez? Uztea... Bai. Ertzioken, a ber saiorako lotzen dugun. Venga, apuntatuko dugu gidoian. Igo, igo. Bueno, bueno. Sorionak zuri Sorionak beti Sagan con todo Sorionak Si beti Zipaionak o charak Zima Poli, bueno, poli malo, eh Egin zaitez Eta poli amor Egin zaitez Artzai, baina gero eskua emango dizut ah, ah, ah, Pues Enteratu ez bazarete Ertzantzak bete ditu berroi urte Ez aite enteratu Ez? Ez? Zentzu? Hainbeste? Ertzaina Zeinok, zentzu dira hoiek Dira, jenden artean zipaio bezala ezagutzen direnak Eta ikusi nuen duela gutxi reporta bat aitar, aitar, aitar, atera zan bat Dola ez dakit bat urte esaten Leno bai deitzen ziguten zipaioak Ah, Leno ah. Bueno, bueno, bueno Eta Pues ez bazaetan enteratu sekulako pelba mandute. Bai Baina, bekene gona nik ere Jarri dugu kortu da Ez zarete kontura Bai, bai, entzun du nik, eh jaten Bokadilloan. Eh. <laughs> Ba, Bokadilloan. Eh, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, zipallito edo batzuk ere aldatu dute haien kriterioa, haien haien ah, postura, batzuen postura, batzuen postura ah, aldatu ah, Bai, ni gutu esaten izenik parlamentoan egontzan. Bai. bai. Parlamenta, parlamenta. Parlamenta me bai. Parlamenta poleo. Era sorpresa, no? Hortzegola ezkera bertzalea zegola. Bai. bai. Bueno, ezkera bertzalea edo bai, bildu, bilduren barnean ez dakiz gertatzen ari da nor barruan baino ba ez el brazo politiko duro ez dakit zer gertatzen zaien, baino ja ez da gogorra eta, <laughs> eta orain ez, no, ez dakit ba enoski ba, claro nik ulertzen de gimnasio era jomerko dira baino e, aldatu dute haien postura radikalki inor, eta orain inkluso haien ez egunkari batzuetan onartzen dute e, ah, Ertzaintzaren... Zer agertu da publizidadea instituzionala, Publizidade eh? instituzionala ertzaintzaren... Garan, Garan, bai. Porta dan. gainera. Adan, bai, bai, bai, bai. Bueno, eskerrako zientzirik irratian ez degula onartzen diru laguntzarik. Ez. Benetan? Zeitz egiten badugu bereien gaz, ez da beraien publizitatea. Hori da, idatik ez, segura. Tarduan, ia betuan bezala. Tarduan, ia jasudan soldata? Oh! Ui, funtzionario! Hori, nire zer iritsi, eh? Funtzionario! Begiratu nomina. <laughs> Oh. Ba, haine bai, irakurri nun, dela, hiru hiru aste, soziogramaren kontua. Ertzain, ertzaintan sartu dela, mugida bat, soziograma dela, eta azterketak kenditzerakoan arkauten dauden ez ertzainei, egiten zaiz, zaizkie, elkarizketa bat, eta arduan, salatzen dute beste kideak. Es como para retirarse a la peña. Sí, chivatazo, barruco chivatazo. Vai, juegos del hambre y la aridia jaiotzen. Eh? Horrela doa zelikatzen eh, Eta horregatik bai, bi emakume lesbiana bota zituzten eh arkautetik denuntziatu zuten eta berartu dituzte, porque les echaron por los sociogramas. Ni que he estado haciendo el caso, bueno, sea, aterazan kasua eta ja bada da hau da sententziatea zan e, irungo zipaioen nagusia antza denez e, ba moroso baten barnean zegoen beste batekin hau da eltzaina kabo edo raso bat zegoen maite minduta nagusiaren bikoteaz eta hiruak ertzaina ziran eta <laughs> roioa txarra zeudenez mm, ertzaina raso horre jarrizio bomba bat bere nagusia ertzainaren kotxe azpian eta gero ba esan zuen eta zela eta ez bere garaian eta kriston pifostia eta dana zan e, e, ba, erlazio horren e, ondorio ez dago bat hori irune, ba, er, irune. erlazio horre badauka izen apropos bat a ver, a ver. poliamor Poliamor. Ah! Ah! Ah! superkuartelean Ez mm. da? Zer gertatuko da superkuartelean? Zer da hori? Super txingadua Super super... super... Ah, hemen apuntatu dut Oain dela, hogeita emeretzi urte Erztaintzak jarri zula lehenengo multa Ah, bai, bai, bai, zenula. ari, ari, ziron. Bai, ari, te ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, zipaio eh, izketan, zerbait kampusian zerbait gertatu zanez ez? Ah, bai, hende gertatu zan, ez? Jekasek egin zitu mu. Bueno, eski gaina bai, beste, beste behin, dakagu egunkari baten eh, titular nazkagarria. Jarriz dutelako, eusra, egun dia, hori damabost ikasle atxilotu. Eta jarriz dutena titularrean izan zen lehenik eta behin. La manifestación causa daños materiales. Naizen, garan. Ez, berrian zan. No, ah, ez, Daños materiales izazen nahi zen. Lenik eta behin, atxilutuak baino lehen, aipatu zituzten los daños materiales. Bai, bitxia. Eta goita malau atxilotu egon ziren, ez? Bai, gero, egun berean edo, no, gau berean edo urrengo gunean askatu zituzten. Uh -huh. Eta... Zer leporatzen diete... Ba, imaginatzen diete... Daños en la bai, pública, desorden público... Bai, desorden, Bai, eta jarri justo ikusi eh, berri bat de los, los daños ascienden a 55.000 euros de la UPV eh, alcatea alkatea aterazan Esatea, no sé Ema, pero gaita mila euro? Hortikan izango dira goi, mila euro alkatearen zako <laughs> Habían <laughs> urtaran atera zan esatera er, e, guztiaren errua dela Ebaristorena. Eh. Hori da. <laughs> Estas esperando a que le urtara. Bueno, Ebaristo <laughs> que bai. Unta yo la flapa, pero ongio, e, eh, sí, Ebaristori, eh. Ebaristo boskatzen du etxe bildu eren txortan. Publiko que, bueno. Publiko que, bueno, gehintzuan anuntzio urte batzuk. Eh, Horregatik. Horrein dezakit, jarretuko. Eta EHUk, e que hau, guai bai dago, bueno, EHUk ez. EHUko irakasle batzuk bildu dira EHOko irakasle batzuk bildu dira eta Bi manifestu bildu. E, manifestu bat sinatu dute salatzen e, poliziaren presentzia kampusetan e, atxilotuen askapena eskatuz eta hori mai inguru bat nahi dute sortu EHUren erektoretzarekin poliziaren inguruan hausnazteko. Hori irakasle batzuk. Hori azu, chapo. se supone direla sartu. Eh, bai, bai, hori ba, baimen bat Errektore ordea irakasle, baimen bat Bai, pero, errektore ordea eh, Irakasleak, eh, egin batean direla Unibertsate unibertsitatearen munduko eslabon oso altu bat Atzea manifestu bat, ezak izer, ondo dago, eh? Ez? Ikusi ditzatek ere, ze irakasle mota dian, eh? Zeka, batzuk izan eh, dira eh, katedra, da, katedra gabekoak eta dira nahiko Naiko gaizki ikusiak mm, munduan ze daude katedradunak las, e, akademia deitzen zaion mm, irakazte horiek, eta gero daude beste guztia ba, praktiketan, tesia egiten, kondizio lamagarri batzuetan, eta gero, horiek normalen entzaten dira irakazte eh? Mm. Bai, nere ustez. Txalo bat ustez. Ba, Bueno, horrengo gairagoaz, ezta? Hain... aquí darán más Hain... Hain... Hain... Oarsoaldeko taldeko abestia. Bai. Aia da. Bai, bai, ja. Zabertzen da, daukagu pidu. Ese, karo, idazten da, da, nola da abeste hau. Nola da abeste hau, e, taldea desagertu dena. Eh? E, pedoren kide bat dago beste taldea. Ah, bueno, Holy Nuns, Holy Nuns. Holy Nuns, Holy Nuns. Pedo edo pido. Pedo, pido, Holy Nuns. Eh, peñau. Kaleatzen bat zaituzte, te despido. Te despido. <laughs> Eh, hemen, el, elara ezen nahi diogu mezu bat e, ikasi taldei izena jartzen mesedez. Ez, no, jata eh? No, eski, etorriko zidan, horregati, pixkat, bif sartuko dugu hemen. Bai, jende ona, jende ona. Gero dugu baitare kontzertu bat buruz, eta la, eta musik buruz. Bai, ez, ba... Entzuko dugu arzualdeko talearen abestia eta sartuko gea... Ados? Arzualdeko berriona talea. Primeran. Bien, baiok. naiz, eta arronago. Bubea, Abuelo e, Pedo taldearen kidea gea e, eh, Oixe Eta ba, sortu genuen taldea Bi eta garren urtean Eta bueno, denbora honetan Bi kasete atera ditugu Bi maketa Bai, ala da e, Pare da kasete Eta ituko duen kanta bigarrengo kasetean dago Eta maiderrek esango dugu abestearen izena goratzen bada. Denbora maider? Silencio. Nola? Silencio. Silenzio. Eta bueno, ba, abestia opizka dihua, ba, edo zein edakala instrumento bat hartzia eta musika egitea. Gu ez gara, betza gure buru, ez etiketatzen musikariak bezala, gu zarata egiten dugulako. Eta hasi ginen ez genekan ideiaik ez, ni gitarra gotzen ez, maider bateria gotzen, da hori ba, ikasi dugu oraindik ez da ez dakit baina Hori da, oraindik ere ez, baina saiatze gea protesta hau, protestau, kontzertua jo, hau, aldana, aldana hain ere bai, ba, e, kolektibo ezberdinei laguntzeko gure gure zaratagin odana dalakoa, eta, bueno, ba, beste hortaz di joak edo zinadakala zarataiteko ba, ba aukera, nahizta ideiek ez instrumentuarekin, ez? Horixe, oso da dauta, Ah, azalduta, azalduta. Ui, oso ondo, mi esker. Eh, zuei, da, egon gea, zeitu, Zaitu, da... Aldeko berria. Yeba. eskatzen bueno, diegu no, taldei luzeagoak egiteko. Ez digu ematen bazka, eh, jateko eta da egitea Eta, Gero beste elkarrezketa pixka luzeagoa. Bai, ah. ez, demo ari da. <laughs> Zegoieta da. Eta sako zuen fondo, eh? Bueno, ba, oarzoaleko berrien artean, balaukagu eh, badaukagu bat, oi hartzundik datorrena, ez da? Oi hartzungotik, bueno, oi, ba, eminon ez da oiartzungo, bakarrik ez da limitatzen, oar soaldeko, nebuzet, eh, e, etzea, oiartzuna, e, eh, inoiz, e, esan da, izaten ari den, festival bat egiten ari dira, ez da, zeboieta? E, e gauza, ala, super, eza, oiartzungo, oza, oiartzungo buru, buruz ari gaitz egiten, eta gauza, eto egitzen burura, ez dakit egia, ote den edo ez, e, zuta biok egon ginen intzisutan, ez? Bai e, ikusi omen zituzten, ez dakit egia izango denez, be, nik ez dugu bi pankarta eta jartzen zuen Horeretarrak, horeretarrak go home, eta... No. Renterianos go home egia da Jarri bai, Jatizun ikusi Zuzinean oso gaizki Hori ere esan beharra dago Etzinean eh, kapaza Ez da juteko potea kartzera Eta nik momentu batean Juntin zan zure potea Egia da, eh zuen nuela Guarrada bat eh, Ja esate arren hartu zuen Red Bull ez dakizterrekin Moskarekin Eta gaina potea zordizu gaina Hemen ez kontatu eh, eh. gauza hori Esatzen jarra dago La puntuzia dela Nik eh, Ikusi zutela horretakoan nintzala Eta momentu batean Eskatu ditun iruku bata Eta bi gehatzen zia makarri Eta esan nion lagun bati Bat falta zaigu Eta buelta ematen naiz Eta ikusten du tipo bat gure potearekin Gure potearekin Oia txungo Zai eiziten Zai eiziten da zaki da, Ez que horretakoa no segit Cabrón Eita Bai Gulo Gulo Osa Eta pankarta Hainbeste ikusten gea Ez gea oroa Dana oiertzungo azertia Dana rubioak eta guezkia Ez gea <laughs> Morenuak eta Rubio precisamente <laughs> <laughs> Ez da kontuatzen Denak diela lengusuak Eta urduan bereien artean Batera oh. daude urduan ja Er, hori dori banetarra zere bai esaten dute. Hori egia da. Eta lezon ere bai. Pankartena? Pankartena? Pankartena eh, oso fuerte da. Bestela, konzertutara jute bat zarete urrengoan, zespero ez zute ba. Ba... Enbesteko pulina. zea... Eh, <laughs> e, eh, belar, belar randokoa Ah, o, bai, ez da? Oze, jasoko Bruce Willis ez, no? <laughs> Bruce Willis ez Bruce Willis! Bruce Willis! Hostia Te has pasado de, <laughs> de, negro oscuro ¿Cómo es eso? <laughs> bueno A ver Will, Will Smith, yo qué sé es aquí? A ver, a ver Olako gaztak esaten te ez dute Jortz Horrez Ia, ez dute utziko sartzen Zespero ez dute aprilako geita iruan jasotzea oro jar, ze egun hortan da, eh? Zeba, zeba egun horra jasoko dugu. Zeba bai. egun zima urtsun. Egun hortan zima urtsun <laughs> erako gara, e, kruzifikatuta oi hartzun. Egun horra jasoko dugu. Eta ba, horietako bidea oso egingo dugu gurutze batekin. Hori da, zintzilikatuak. <laughs> Zintzilikatuak. Ah, zer, dago, zer dago zima Ba, festival bat, ez da? Zerrena? Zer musika motana? Ba... Deitzen da oi Gar Zu A ah? Rock Festi Ba la. <laughs> Ah. <laughs> Zer egiten izate, te kuña bat zuzenean. Bai. Ostia, benetan ez edan hori eh, muturretik kan. eh? <laughs> Oso arri da, jau. Gatuko zea, piño gabe. Bueno, a ver, segui, segui. <laughs> Ba, bueno, ba, ba, ba, ba, Beiak eta ardiak ez ezik Jendea dago la musika egiten <laughs> Ez, baina ez direla esan du denago Ez direla bakarreko jartzu harrak ah, baiara osoko talde eske, Nola jartu ez dituzte talde Talde nahikorik Zan hori <laughs> Gaixuak oiko eskolako jendea Mesedez, ari zara botatzen hemen Badaki gu arragua estela ausuri maitena oiartzenen. <laughs> Oiartzenen ez ez dute talde gehienen artean. Oiartzenen ah, daude. Hori da, eh, ez ez, eh? tu izan, oiartzenen gozo ondo portatzen. Eta da, eh, arragua ez dela oiartzen gauzurik maitena, baina bueno, gu maite dugu. Eta no berezik. Noski, <laughs> baina, a ver. Zilagun oia bezala, bai. Ba, hori, da bola, jaialdi yes, bat. Bai, nik ikusten ari talde batzuk, adibiz, analsex taldea. Mm -hmm. eh, Beko plazan Segunetan Denak egun berean dia, ez? Ah, egun berean dia Nalsex Apiriako geitairu larun bata Neira Sangila dia. Bakoitza taberna batean Plazan, eh? plazan Beko plazan Ah, vale, vale Beko plazan vale, vale, vale. Ez, ez, ez, Baina dibiaz tinitusek jotzen zuen Eta, tabernan. bakoitza toki batean ah, Beko plazan Toki batean ah, toki ah, Amaz vale. eh, Neira amazkarren Sangila Kabitxon Topatu nintzen tinituseko eh, jolearekin. Eta aipatu zidan, basukolarekin, eta Jon Brownekin, eta esan zidan, karo, mire taberran jo bat baina oso txikia da. Txene, e, eh, igual. Eta esan nientza, eta nun joko du bateri joleak? Komunean? Zer? <laughs> Eta ba ez baina e, segura eski izango dela udaletxaren arkupetan. Eta e, eh, ditut, gertu dagoelako tala. batzu, ba, handuan daude ba, txikia. Baina, Kontzertu bat bakoitza da leku ezberdin batean. Eske, ari nintzen bai, barkatu, bai. eh? Que mas kortau eh, jarraitzen dute, aher, analsex beko plazan. Neira amazkarren, sangirla kabitxon, june galardi irubiden, mil demonios tolaitan, tinitus mirenen, jakorez 42 kastron, musker an uzikuzi makubin, de machukambo sorginen. Eta hori? Mhm. Zer matalea ipatik duzu, amar? Eh, bat, oh, eh. Iru, eh? Badira. Lau, bost, sei, Ordu zazpi, Uste dut ez? Bederati. Bai, bak, e, eh, uste dut iru bai. ordu, ordu, la ordeneko. Buf, ordu batetan. Ordu txarra ez? No, pero hasiera. Bakoitza da ordu bat eh, izango da denboratxo bat urrengo tabernara juteko. Ah, bai, bai, eh, Eta izaten dira, hiru ordu ordeneko kontzertu izango ja gutxi gara bera, edo ordu erdi, hortik anibiliko. Ordu bete baino gutxio, oh. Mm-hmm. Okeres banago ordu beteko epea dago, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, margina ordu bete bada. Hori da. Tea ordu hixe. Eske aurrekoan hori informatu nintzan astelenean oi hartzunen. Musker, musker... Me pentsatzen duzuek informazioa zen utela, bai... Zeboieta, zan... Kaguen! Eh, Eske eh. musker... Musker da... Autobus magiko... Talde oiaren abesti... Eh, abeslaria. Lago super guai, eh? Musker. Oso, bai, bai. bai justo kartel bat pegatzen egon nintzan, et, sorgin tabernan, eta justo, ba, ba, gazte batek aipatu zian, ba, oi izango zela, oi hartzu arrok, zenik pegatu nuen kartela izan zan, orzu musikarena, por zerto, gero, aipatuko dugu lapiriak, ogoita abian, sekulako kontzertua izango dela, niesenen, Zutik eta barrarekin oh. Ah, barra, Ah, barra, Barra, barra Apriako itabian ostiralean ba, ez dago maskarillari Porpo, porpo bravo ba, Espero dugu gabeizatea, ojala Bain, eta justo kartela pegatzen oi hartzunen, eh, gazte batek, gazte batek e, e, esan zidan, jo, ba, justo joartu, joarrok zela, ez da zer, eta justo autobus magikoaren e, abeslarien kuadriakoa zela bera, ez zer, eta kontzertu bako izan ordu ezberdinan izango zala, eta horren enteratu nintzen, kartela pegatzen, ba, gazte batek informatu zian hortaz. Uh -huh. gure asmoa zela gaur, gombidatzea Shangri-Lako no, taleko batzuk bai. ezin zutela, eta asmoa zan hitz egitea no, bereiek, ba, gau jartzu... Ba, bueno, gauza askotaz, baina tartean... Bueno, hori da, ez ez? Eta, bueno, horregatik bereien informazioz dagoago, baina, bueno. Hmm. Ba, hori, vale, vale. hori egongo da. Pues oso, Bide batez, zesua era darmazuzu, kafra? Ze ez da? Ze bufa da hori. Ah, eta sudadera da hori? Sudadera? Hau da, bai, braga bat. Braga. Bueno, bufa. Lepoa, lepoa zea. Eh, dia, en idioma boomer. Buf da gazten izkuntzan. Hoi nahi, ba- <laughs> Ez ez ez Braga zer ez nalda hiri bat braga, bai, bai. Bai. Ba, hau da zintzilik irratiaren materiala. Ba, Nola? polita ez non urtu dezeko hori? Eh, ba, hau, a ber, hartu dut zintzilik irratikoek dakate material bat, beraiek autoek dutena. Eta, a ber, ea laster kaletan ikusten ditugun. Zintzilik irratia, oie, barkatu, dakazuten material bizkan? Bai, bai, baina ropa da, ez pentsatu. Ala, ah. ropa! Mm, de seda. Eta, eh? da, Ai. pues, pa ba, hori, ba, puf bat. <laughs> Buf! Buf! Bixera bat. Buf! Hala! E, motxila bat. Motxila! Artxila motxila. Iman bat. E, hau da, e, neberan pegatzen dutako bat. Ba, eh? Hori... Bueno, imana pegatzen dira normalian, eh? Hori... Eta, eta zirik asko zintzilagun informazioen gati. Petsa zerun mezketako nagusia. Ah, baita ere, baita ere. Batzutan hori oso pizkati manak. Bukatzen ere, bai. Bai, hori ere. Osa, peratzen bai. Hemen, zintzilik erratian ez, dugu publizitaterik onartzen, eh? Hori egia da. Baina gurea, bai. Gurea, bai, ez. Autopombo! Oh! Bombo platillo! Tego la tragean. Baina bestetik, Pues eh, ez eh, zuz ba, eh, zertan eh, Ah, eta kambio du Zema balio du Ogeita mar euro eta e, eh, e, eh, Eugiko duzu eskubidea Zintzilagun zer, karneta edukitzeko ah! Zenbakitu da eta guzti Esklusibo Bizitza sorako bizintzilagun Baina zintzili ah, ba, irratiaren jarduna e, Sustatuko ba, duzu Dezeso bat, baino askoz eh, obeagoa. Askoz obeagoa. Ah, Baina, egin gozara, eh? Eriotza seguro bat, zertarako. Bizitza osorako zintzilagun, edo urren urtera ateatzen deguna. <laughs> bueno, momentu zure bizitza dor guztera. Claro. Gero, gero <laughs> asterisko. Eta gero, baldintzak <laughs> zintziliken. Hori da, baldintzak. Materiala falta bada. Zintziliken eh, eh hartuko du eskubidea jartzeko, eh, eh, Badakizu zein den... materia. Badakizu zein den asteriskoren laguna? Obelisko. Eta txarra. Bueno, hori... Menudo panoramix tenemos aquí. <laughs> Irratiko. materiala. Ze, du jokua. Eta material guztia erre dugu, eh, hostia. bueno. Eta hurrengo notiziola daukaguna oarso aldean kultura maila bereziki. Arka i No, pero arka hitza, no? I, ah, bueno, arka. Baina hori aurrez pensatu. Arkaikoa zean. Ez zen arkaikoa, mese. Ze arkaiko. Ze arkaikoa zean. Anarka hitza zean. Anarka hitza. Anarka hitzak. <laughs> Ba, xenpela albertxo eskolak, e, bueltatuko du, arkaitzak egiteaz moa, egitera, e, eh, arkaitzan. Eta bertan, ba, xenpelarrek dio, zioen bezala, jaiuko dira berriak, esaten zuen xenpelarrek, hau da, Mm, bertsolari berriei plaza eman bertzaiela e, gore zuen beti xenpelarrez e, berak esaten zuen gu jaldua geha ja badugu e, bertsolariaren paper instituzionala edo esango genuke eman bertzaile mm, bertsolari berriei plazatxo bat eta horren ari bere garaian sortu zuten arka hitzak Arkaitza tabernaren Ostra, hitz jokua ¿eh? arkaitzak festivala arkaitzan egiten da. Oh, hala! Un arkaitza gainera izan da, bertxolaritzaren plaza importante bat horeretan, eta, bueno, bueltatuko gara, ze pandemiak eh, ba, mm, arkaitzak egitasmoa atzera bota zuen pixka bat, Ba, no, ez, eta beste, guztiak, eta bai. beste asko ere baino, kasu honetan arkaitza egitasmoa, eta berriz ere bueltatuko gara, bertan ara, iratia kantarilla eta bestak... beste. Zegunean da hori? Eh, Korreka kulturaren barrenean da? Ez, ez, ez, ez, ez. Apirillak sortzi ostirala amaiketan da. A ber, mesedez, behiratu kartelea zeintzuk dian partaideak. Bai, eta ez? Eh, dia. Joanes eh, Illarregi, Xabat Illarregi, bere anaia, ah. Ekin ezapiain, eta iratia kantaria. Hortaz, eh, iparraldeko delegazio... Ondile izango dugu ze bertsolari hoietak iru Irati joan ez eta xabat iparaldeko adira Ba, arraroa da, eh, hainbesteko, oza, sea, ondo, ondo, ondo, horregati Positiboa bai, Ba, bai, gai bai. jartzaia, itzor, pikabea nola ez, eskolako eh, kide Ah, eske, me suena bai Bai, orduan, bueno, izango dugu bertso saio potente bat argaitzan, gonbidatu azadote danak, etortzera. Oso, ondo. Vale? ordu, po, ordu, ordu politzatean, eh? Bai, eh, amaiketan ostiralean. Afaldostean, bai. patxarana batekin, gel batekin, mesedez, patxarana, zakin... Eh, gel, baina ez hidrogela, eh? Hidrogela ez. Gel zale, gel, gel zalean aiz. Hidroalkohola, bai, hori bai. <laughs> Hori bai. Eta, bueno, eta, no hau akorrika, no hau akorrika Itze ginez, apirilak sortzi Tipitxapa, tipitxapa Apirilak bederatzi ze? Zer Bederatzian, bueno, Bederatzitik amarrea Rekalentamiento daukagu, ez? E, hori da, beroketa Zerrena Beroketa Zerrena Kor... Tipichapa, tipichapa A ver Ko Ko Ko Ri <laughs> Ka Eta nik Kaka Eta nik esaten bade Tipitxapa, Tipichapa, Korrika Tipitxapa, tipitxapa Korrika Ah, vale hau kaka Gaizki, egin dugu, no? Gaizki, bineo, bueno Tipi, eh, entzule, ez dugu prestatu O oh, ez dugu prestatu <laughs> Hau izan da, improvisaketa totala Tipi tapa, tipi tapa Ko Ri, ka Titi kaka, titi kaka, la, ku, a Afrika, ku, a Azte <laughs> buru potentea dugu gainera, ez da? Sortzi <laughs> bederatzi amar Hor... Ez, minu, sortzi bederatzi amar azte buru hori Iru urte ondoren, ja... Ni niretzako egia sanez, egun hauek oso, oso, oso polita dia, oso polita bai. ba, jende pila bai. kalean, ba, bueno, bai. Eta... Ja, bai, pixa usai hau da eskinetan, <laughs> kalemotxo alurrean, ondokoaren besapea, hori da, eh, kodo izango da, sortzen du komunitatea. Izango da, aukera paregabea latak birtiklatzeko. Diru ateatzeko latekin. Bueno, izan daiteke. Izan daiteke, baina nik uste jungo dela jendia baso plastikozko itakuakin. Hor de Vaso dute... Basoiek hiek bueltatzen ebai diru amaten dizute. <laughs> Leno bat ez, hori bai, ere gila. Bentsat, berreabili dezakezu, hori bai. Eta bueno, aipatu behar dugu, ba, justu, ba, e, korrika pasako dela erritikan, bukatuko da, apriak amarrean, donostin, dela mm -hmm. bat. Eta justo, larun batetik, igandera di joan goiza hori, gaua, gauatik gauzera, goizera, ba, erritik pasako dala bialdiz. Bai, Hala da. Eta hoietako batean, zintzirik irratean, irratxaio berezi bat. Uuuu, uh! degula! Ai, ai, ai, Txinte pendejo! Aspaldiko partez, aspaldiko bai. far batzuk nire txisten gatik. <laughs> Jertzale txisten gatik, oza, entzule bat. Bat ez, bakarra ez da izango, ez? Bueno, bueno, bueno minion, lau urtean, haizu, lau urtean behin No, bi urtean no, behin. Ai, bi urtean egin. Baina azkena, klaro, irurte pasa dira azkeko. Hori da, hori da, hori da. egia esan, luze egiten zaita azkeneko pasatzela, eh? Bai, bai, klaro, zuek, bueno, azarete ezakitzen bat bizi zuten. Bueno, haizu, batzu, batzu, batzuk, batzuk, batzuk, Zer, a ber, gogoratu, a ber. palau. Dena nausten ditu, ja. Osea, bai, bueno. Mm, gogoratu, gogoratu hola. Horita da, ez. E, eta jist, beti, zintzilik irratean, beti, nik beitza esango nuke, azken amabi edo mala urte e, bi urtero, egin izan degula, irratxa jo berezi bat, furgonetan barruan sartuta, uh mhm. e, -huh. hori tokatu zait, ba, ez dakitzen bat urte, ba, lau aldiz edo. Eta kriston, kriston egun polita da, batez ere, Irratikintza libretikan parte hartu ale izateko, ba, hori ba, jendeari transmititzeko, ez? Ba, mm dago jendea, ba, kanpoan dagona edo etxean, edo ezin dena jetxe, edo... Edo radiala, kasontan hau Edo, kalean dagoena, sintziri irratiarekin e, hor e, jarrita irratian, edo mobilean. Mm bueno, ba, aurten hausartuko gara egitea irratxa berezi bat, eta bertan, bueno, boskeko izango zea... Ba, eni ba, arrano, arrano papelean. Nien ah. Eh, bai eta ez zukomodina Hori arrano ez zu izango zean marrano papera ba. eramango duzu Arrano bai, Ni ar arranoaren hartuko de, daitare, gero, ba, bueno, ba, baitare boke, eh, desbanderrokeko bestekide bat Irratiko Crash, kafeko are bai Bai, bai. Eto eh, pain Brigada potente bat izango du. E, baina hori... lagun bat irratikoa, Laura izango da gure bai. Baina hori, noiz izango da? Pues izango da, apirillak bederatzitik amarrera doan gau hortan. Zek, esaten badugu apriak da igandea, baina da, klaro, igandea hasten denean. Gaueko ordu bitan, hasiko gara jo bereziarekin. Eta... Da, bai, por cierto, hemen lekuko badago. Eta, por cierto, eta daukagu kuña bat ere bai, egina. Ah, ah ostras. Justu, gaur atera. Ta. Eta gure web horri aldean, bakagula berriro web horri aldea. Bai. da informazioa, kurikaren inguruan. Hori da. Ba, zuk esaten zenuen, amabi urte zara matela, zara matzo gula, zintziliken e, eh, irratxaio bueno, berezi bat egiten, ez? Eh, Baina, izango nuke. Eh, korrikarekin e, irratiak duen harremana, harremana mm, historikoa izan dela, hemen daukagu oroi garri bat, zortzigarren korrikakoa. Keko, Zortzigarren korrikako oroi ah, bat. Ah, Laro gita, amairukoa. Ojo. Ez ginen ez da jaio. Ojo, cuidao. Dakagu lekuko bat eta barruan Ojo, dakagu... Cuidado. Bueno, bai, eh, bai, bai, irakurri genuen. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, justo punto horreta da iritsi zan pixkat ojiplatiko. Ginean, ginean. Ginean. Ba, bueno, eh, ze egiten dugu, eh, irakurreko dugu gero, akaso? Ba, bueno, ez egit. Ikusiko dugu. Baina, dakago kuña bat estrenatzeko, eta gero gainea, em, dakago elkarrizketa bat, korrikari mhm. buruz, justo, ba, Ogarso aldeko arduradunarekin. Ostra, dakagu, ah, e, gauza batzuk, nazioarteko korrikak. Ah, vale vale bale, barkatu, bai, komentatu, komentatu, jona horretikan gai ontara. Ditugu bi gauza komentateko hor, erriosako, eh, arabar erriosako korrika, eh, esan dugun moduan, korrika bi urtean behin egiten da, ez? Ba, eh, badirudi, e, korrika edizio batean, erriok, er, arabako erriosatikan pasatzen dela korrika, eta urrengoan ez, urrengoan bai, urrengoan ez. Urduan, pasatzen ez den urteetan Arabako herriosakoek egiten dute tramo hori beraiek korri egiten pixka bat rebindikatzeko euren zonalde hori Dagoela oso ustuta hain batean Bai, bai jende gutxi mm. bizia, mm. ardo asko da, peñon Bai Eta gero Madrilen ere, e, normalean egin izan dute korrika Madrilen Txulapoa Txulapoa, eta beste hiri batzuetan ere bai, eta Madrilen bueno, e, nazioarteko korrikaren inguruan eta horten ezin izan dute egin ba tramo batean bai mino bueno bai entzunion gaina eh, antolakuntzako bati elkarrizketa bat eta aipatu zuen da pasa zirela txanberi auzotikan goiza da ostirala goizean ez dago apenas movimendua hortikan eta e, eh, Madrigo udalaren e, zea erantzuna izan zen ez Bueno, ez bai behintzea, hortikan pasatzea korrika, uh ordu hietan gauza asko zeuden antolatuta eta baimenak eskatuta eta ez dago zerrez. Da, ostira goiz, bai, bai eh? eskusa, ez da larun bat, abat. Bai, bat. Eta daitzaki bat, eta klaro, ba, justu hortikan ez e, moztea, suposatzen die kriston buelta ematea eta, ez ezingo dute estereko batetik anjun. Eta azkenean, ba, egingo dute uste era simboliko batean, o ez dakit, o ez dakit zaituko dien. Bueno, bai, uste, eh, jungo dela espaloitikan. Errepi, o sea, irakurri edo hori, agian espalintek hau juten dela. Ah, bai, izan etek, baita ere. Eh, gaina, goaz, dugu... Legalki alda, ez? Ne? Legalki alda, amabo edo amasi pertsoneko taltetan. <laughs> Desbordaza legearen ikin. Amabo ah, ez dut... Gogorazten dira. Baina pankarta jasota esan nahi dut. Eh? Ah, eta bueno, gero berri ekitzen dezu, bai mendutako. Ez eh, pankartak ez dut zer esan nahi, eh? bakarri da biltzea. Gogorazien nahi dut... Eta espalite jutea, Urrengo auzora. Ah, bueno, esto hori ez dakit. Eh. De procesión. Oye, ez dakit. zitza egiten bai, <laughs> ba ez du, bai. Ba, gogorra zina Udal Berdina Korrika ez estatu duenak, eh, onartu zuen eh, txueka auzoan manifestazio nazio bat. Oain dela zortzi jabete. Mm, bai. Eta, amaitzeko, kubaren kontua? Bai, kuban... Eh, Antza denez, urteetan egin izan da korrikaren bertsio nazioarteko bertsioa ere bai Habanan eta kasuan kasu batzuetan eregin izan dute Santiagon eta mm, e, epa eta <laughs> eta <laughs> Castroren bueno Castro ya dago e, diez kanelen gobernuak antza ez Espainiako gobernuarekin ba relazioak mantendu nahi ditu eta e, ez dute onartu Donde pizza niri chistaia notizia da e, ez dutela begi honez ikusi korrika egitarena Oduan, ba, kuban, ez da? Ba, bueno. Esaten dute moduan, hankortau porlosano kon labana. <laughs> bai, labana zorrozuta, ez da. Bale, orduan, zin ba, da? Orduan, daukagu entzuteko. Horrengo planina, da, e, gure sortu dugu, eh, dugun kuña entzun, elkarrizketa, bai. eta bestia. Aian gartzen du abestia eta elkarrizketa edo? bueno, jartzen dugu hori ikusten dugu zenbat, bat, zeia ordu bete dugaz, ordu ikusiko dugu abesti hau jarri edo ez ikusiko dugu, zer, bueno, bueno. E, daukaguna da kuña eta gero elkarrizketa maialen otegirekin. Bueno, abestia da, korrikaren abesti bat, hau dugu, jarri. Vale, ikusten guaz, Nire, nire ustez, eh, abestirik obenetarikoa. Bueno, ba, guazen entzutera gure kuña berria eta maialen otegirekin eh, izan dako elkarrizketa hor bertan xepelaren de, bera da oarzoaldeko ardura duna korrikarena. Ertzio, ertzio, ertzio. Kaiz. Itzekin, itzekin. Badator, badatorrela! Aurten bai! Hogeita bigarren korrika badator! Zintzilik irratian irratsaio berezia egingo dugu. Oñatako ablotu tauzi oñe libre Apirillak amarrean gaueko ordubitan hasita Horeretara iristen denean zuzenean kontatuko dizuegu dena. Baitare iritsi aurretik eta erritik pasa ondoren. Musika eta elkarrizketak barne. Sentituta itze Gogoratu, apirilak amarrean, larumata gaua denean, gaueko ordubitan. Korrikaren irratsaio berezia zintzilik irratian. FM eunean edo irubedikoitza.zintzilik.net elbidean entzungai. Tipi tapa korrika! Zenikasi ez zain Takorrika Kaixo zintzilikatuak, horeretako xenpelar aeka euskaltegira etorri gara, eta bertan topatu gara maialen otegirekin, eta bera da, ba, warzualde maiako korrikaren arduraduna. Kaixo, ze moduz? Kaixo, Ondo, ondo, hemen landalan. Landalan. <laughs> Oso, ondo. Ba, bitu baiolen, lehenko gauza, lehenko galdera da, e, bueno, deno badakigu, pues, orain pandemia eta COVID e, ba, guzti hau pasa ondoren, edo pasatzen ari garela, edo, E, karo, neurri nahiko bereziekin topatu zarete, goera nahiko berezia e, korrika antolatzeko, ze, iaz, berezan pasa behar zen urtea, atzeratzen junda, eta, pues bueno, e, nire galdera da, ea, nola moldatu zareten, garai zai hauetan guzti hau antolatzeko? Erre, esan, hasieran ba, bueno, bai, aurreko urtean e, eh, bertamera geratzen korrika, erabakizten aurtengoan egin gozela, eta hasieran antolatzen edo hasi ginenian, ba, korrikak gauza asko mugitzen ditu, korrika txikia gazteak. Horrek ematen zegoen beldurra hundiena. Mino egia da ere, alde puntu batetik aurrera esan genuen nagoen, ba, gukando datuko dugu dena, ez derretatuko ez balitz ez dela, eta gero atzera bota behar badu, bat zera dugu. Eta egia da lehenengo gauza atzera bota behar izan genuen, izan zela eskualiko harrikotea. E, korrika, bueno, korrika urtean bakarrik ez, urtero oarsoaldeko baekaren barrikotea egiten dugu, baina korrika urtea datorrenen korrikotea antolatzen dugu. Eta horre ikusi genuen otxaian egingo duela, eta otxaian oraindik neurriakin eta jarraitzen genuen ez, jende asko biltzeko aukera ez zegoen ez, bai bertan bera utzi behar izan eta esan pena hundi jamatzigun, ze motorra berotzen azteko eta jendia korrika datorrela gogorera oso aukera polita izaten da, hmm. eta hori hartzea gota behar izan genuen, baina gero martxotik aurrera egin ditugun Korrika kulturaleko ekitaldi guztiak egin ari izan ditugu arazori gabe. Eh, jende asko bildu dago gana eta dena nahiko arrakastatu arte ez daigu, ointxo ukatu egu korrika kulturala. E, gaur bertan eta bueno, nahiko normaltasunez jokatu ari izan dugu ta egia san uste bezela ateaz Eta hori, hasieran beldurrez ginen, baina ja eta esalariak eta e, egin alizan dugu, horreindik bi geratzen zaizkiko eskualdean, larun bat honetan San Pedroan izango da, eta urrengo, urrengo larun batean doni banen izango da, e, eta hori, gauza, jo guztiak egin alizan ditugu, beraz, pozik. Oso ondo, oso Eta bueno, gaur ja amurrion, ja hasi da, ja bai. azkenean, azkenean hasi da. Korrik, <laughs> hainbeste demora gontzaren dela prestatzen. Bueno, da, ba, bea ja abiatu dala eta urrengo aste burura begira ja hemendikan pasako dala. Orain tarte honetan, bueno, e, zertan zabiltzaten... E... Bueno, gaur lehenko bat, ez dakizte, ba, hori eh hori kudeatzen saiatzen ari gara guai, Eh egia esan kostatzen da pizkat, ez, eskualde osoan hori antolatzea, baina, bueno, ari gara, ean nahiko itxita ditugu gauzak, gauzak mm joatzen falta dira, baina horrek ari da da, den ondo aterko da, eta eta hortan gabiltza, gaur iritsi zaizkigu zenbaki dut petoak, laizte jakin araziko diogu lekupera mailei bertatik pasa daitezkela horien bila, eta, eta gero noski e, korrika jaia antolatzen. Bai? Hemen horren bai. bertan e, korrika pasako da apirilaren amarrean, bi aldiz pasako da, goizeko lauak amargutxitan hori hartzutik etorriko zaigu lekukoa, eta e, eh, arrarroako edo miribilgunean e, hartuko dugu horren eta lekukoa, e, eta zentroa zeharkatu ondoren, lezdora joango da, baina gero berriro pasaiako badia eta pasaia guztia bukatu ondoren, kaputxinoko, kaputxinotako biri bilgunetik horrika, mhm. sartu bat zaigu korrika, bos eta hor bai, eta osoa zeharkatuko du, bera hori batez ere, eta peurenan, goizteko sei terdetan, emango dugu lekuko aski barragari. Baina hori baino lehen, noski festen ingat dugu. Bai. Korrika, beti Hori da, hori da. Hori da, e, eh, zumardian Hori, horrengo larun batean, apilak bederatzean. Hori Hori da. Maria eta gero DJ Julio etorriko zaigu, aspalik partez. Osea, aurten ez David furgonetan, hemen egongo da horiretan. Bai, ah, baitari. Horren da, horrein bale, bale. Ona enterriko da, gure gana, Aha. jartzen. Ah, Bai, baitu, posando dago jakitea. oso ondo. Zaitezke euskara da Korrikaitera, hoize da. Gauean, ordu txikietan, baina bueno, ba eh, giro giro agongo da. Hoize, hoize. Hori da. Hori da. Ta bueno, ipatu duzun bezala Gu egon gara, gu, justu irratxa dio berezia, prestatuko dugu lehenengo bueltarako behintzat, bai. e, eh, sintziri egon gara pixkat begiratzen, badakit, oraindik horeretako bibliarena hortikantza ort, zaudet esan dezun bezala, ber pixka finkatzen hor dutegiak bai. eta ez? Hori gutxura bera, bakizute, ba, noiz izango zuten, enpres. -huh. Eta, eta gero berriz, etortzen denean, e, eh, kaputxinatako biribilgunetik hartuko dugu, kaputxinatako biribilgunetik hor pasako geratu meletik, alabergara, alabergako biribilgunetik berri hori pasako da, eta morron biletan, ja bera honeko bidea bai. hartuko du. Bordo, lehenengo bi maldak ikotzerakoan urbia plazan, parkekalean sartuko da, parke kaletik urda buru, bera hori hor berango frontoira, eta hortikaina puntikara zitsiko da malda honditik, e, hortikan udaltzane aldera joango da, eta ja... Bai, Zamabide eta perorena... Oso, ondo, pues... Ondo, ba, behintzat, eh, asmatu dugu <laughs> irratxa joan pentsaten egilean, a ber, erriko plazatik pasako dan, jeren balian, bai, ez? Oso, ondo, ba, bueno, behintzat ja, badaki zer zer gehiago. Ba, bueno, maialen ez dakit, ba, gu behintzat, e, kalean ikusiko gara, ez dakit ikusiko gara, maia kalean egongo gara <laughs> gau hortan, eta farian, ba, irratik kide pare bat egongo dia hortikan, eta bian zaituzte pixkat e, eh, galderaren bat egiteko hor giroan. Bai, hoxe. Hoxe, pasako hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, Eta, bueno, tipitxapa, tipitxapa. Hoxe, eskerrik asko. Zuri. Heldu Ilusionistak Bidera atera gara Mundura atera gara Erri zerri garoto gara Ba, izan ba Egi ba Batzuk eta bat Ba, denok ba Bat eka batzuk gara Ongara eruzkara bat mundu ba Bi urteko ekilibistak optimistak ilusionizak Bidera atera gara, korrika atera gara, erri zerri gara atera, atera gara, mundura atera gara, erri zer igaroko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta bat, bat, denok bat, bat eta batzuk gara hona, ara euskara bat mundu bat. Ahots kordan funambulistak, bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, erriz horri igaroko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, Bihotzaren ilusionista Bidera atera gara Erri zerri gara han recordado a la gente fallecido a finales de diciembre en aguas del Urumea después de que el coche en el que patrullaba cayera al río. Le han concedido la medalla. Ha obtenido la medalla de plata en 100 metros braza y la medalla de bronce en 200 braza. Eh, abraza abraza. zintzilik irrati librea Hemen gaude baiaran Uinetan emititzen Alapa erdian Wuuu, Bueno, bueno, César Ba, bueno, hori, korrika pasako dala betikan. Hemen La korrika. Zintzirik irratetikan saiatuko geha hori zuei. Entxera era, elara edo. Eta, ostia, oatzen oain dela, azkeneko korrika agertu ziela, e, urte urrena bete duten, bete duten oiek pankarta batekin. Nola? Eh? Ertañak? Eta Aztaina tamien, Aztaina euskaraz ere bai. Ah, bai. Korrikain. Ah, bai. Ah, Bai. Charaina que Charaina, la charanga charaina. Bai. Ze, entzuten ez du bajuago orain. Eh, bai, entzuten zaitu bajuago. Ba. Sartu kasko entzulua bekoan. A ver. Alduago? Eh, eh, abian bai, ez Bai, ez bai. dakit. Mogito dizki azu kableak, eh? Da, ez entzuteko ah, hotxak entzuten ditu. Ja, Mogito dizki azu kableak, eh? Wifi? Wifi. Wifi. Bueno, ba, a ver, aurreagoaz eta bueno, azkaguno aldeko berrien tartean, hemen? Bai. bueno, aurreko saioan komentatu genuen agat, genuelako e, eh, Pontikako Babes Oficialeko bizitz, bizitzetan, e, bueno, aloka eh, arazo bat zuten hori komentatu genuen, eta azkenean konexioa egin dugu bereiekin, baina maiatzar arte dirudienez ez, ez dituztela gauzak e, antolatuko edo bueno, eh, edo egingo bueno, oraindik e, aipatu zidaten agatikan lortu zuten horretako bueno, udalean pleno batean onartzea beraien proposamen bat, baina pesek aurkeztu zuen zerbait bz, bz, bz, bz, zek, zek, lege bat, dirudienez lege bat lege ez, ezakite komentatu ni zuen talian, bai, ez? Eh, bai. horta zerbait eh, dakizun baina. Abogado. Ah, Zona eh, Suspenso! <laughs> Bueno, asuntoa da, ba, bueno, aurre urrengo jabetea, urrengo ertzietarako ez izango degula berei oraindik ari dia pixkate jaso bar duten informazio guzti hori mhm. eta baina maiatza erdiaren inguruan suposatzen dela eh bueno, ba, bihurtuko direla etxe jabetzeak. Osea, desjabetzak barkatu. Hori Eh, ordun ba, bueno, hor informazioa jaso gune ba, gure gure gortzetan. Ba, gure ba beren. Benigo nago ikuntzuteko duten, eh? Ja, mhm. bai, bai. duten. A ver, a ver, a Pala clankikan, pala, la a la la a la clan, a la clan, a la clan, Plakaldi, plakaldi, talia. Zer dakagu? oin, eh, irainen, irainen, eh, gure udaletxe maiteak. Irainen, irainen astea. Irainen, eh, <laughs> iraina jasokuitugu mm, martxa hortan. Plaklantik aldia. Plaklantik aldia izango dugu herri honten. Planta, planta. Zein etorriko da, nentzun dut, Entzun du. Manu chao. Dut, eh, dut, dut, dut, dut, dut, dut, Manu eh, chao. Manu chao. Y el landesa da urte. O sea, da la real de hombre. Cerveza. Buah, es un goda fara de la cerveza. Oye, jotzen dute eh, bizardunak, te recodiré. Dropping. Hayal de andi tan tan. Dropping Murphy. Oye, que tan tan tan tan tan tan tara, tan tan. Oye. que ba, eh, te recodiré, Santiago, donde gutxi Alcantesak. Y T pertsona e, e, iniziala da I, eta bukatzen da, eta azten da T, zuk ezagutzen duzu. Ite? Eta... <laughs> eta... Hori, ite txartela. <laughs> Ite txartela. Eta beak, eskabatu egin kaias! Galetu nioen, eta eskabatu egin zitzaio, por cierto. Eta, oh! <laughs> oh. Zitzilik premizian, badakigu irlandesak eta horriko direla Atlantikaldika. Uuuuuh! Atlantikaldika... Eta batzak atzak atzak Oaingo zer Au Bai, minakazu akazu Au, ai, ui Oraingoz Au eh. Ai Ez ez eh, Esan zidan Ez, es, esan zidan Nork Andoaingo batek Gaizki, osea, sea, bat Etorri behar da Gauza bat esatea bueno, Ez da oraingoz, au Oaingoz Ob Izen ofiziala da Oaingoz, au Erre gabe Claro ah. Oain enteatzen zera Bai, oain enteatu naiz Jode Oain Oain, erre gabe Maio oaingoz hau. Orduan ez dituzte kontzertuak egiten egiten dituzte konzertuak RGB ere bai. <laughs> ah, RGB, sin fumar. sal fuman, sal. Sal fuman. Ba, bueno, ah, ba, ba, ba, bueno, aurten espero dira egitea normaltasun batean. espero dugu ja. A ver, Eta bueno, eh, jai batzordea ez Baina hau da herri batzorde bat eta que no ha cualificado. Popular Bai, eh, herriko ja. Herri herriko ja den eh ba hori, txosna jartzen dute, eh linogunean eta ez dakitze eta bakiz eh, eta deitu dute asambleara. Asamblea ireki batera. oh, apirilak ah. iru, reinaretoan bostetan. Eta gero merienda dago. 3 bostetan reinaretoan. Pero bai, meriendakin, meriendiola. Bai, merienda. Beraiek, bai. Oida, bai, eh. foro amateko, hombre, bai. bi urte ondoren... Claro, jendia behar da, horrelako gozta biteko. Bai. Turnoak bai, baina antolakuntza ere bai. hori da, hori da. Hori da, eh, nozillazko sandwichak egongo dia. Sortuko eta... Txoixosko sandwichak ere egongo dia, keo. Jamon jorke bai usteet. Bueno, eta hori, ba, animatu, mensedez. Eh, malenak meditugu. Madenak eta jamon jork. Jamon jorkeak bai. Eta egun horretan, zer dago ere bai? Egun horretan daukagu gaztea sanbladako bilera gazte eguna e, prestatzeko. Noiz? Daukagu bilera da e, apirilak iru txian lauter ditan. Eta gazte eguna prestatzeko da e, kainak ogoita bostian aurrik usten dela. Ah, kainak ogoita bostean bai zerbait dago, Eh? Claro, e, gazte eguna. Ah. Gazte eguna, eta, eta... Horrekin lotura ere bai dauka, gazte... Cristobal Gamon eguna. Cristobal Gamon ikaste txeko, ikasle hoi eta ikasle eta langileen eguna. Hai patu ez dute, sakuz de jamon. Claro. Jamon jo. vale, jamon jo. Cristobal de jamon jo. Claro, cocinas espazio. Cocinas espazio. Vale, vale. Cristobal Gamon orduan gombiatzen ditugu e ikasle hoi guztiak gamonekuak. Tortzea, ingo dela, bazkari bat. Txaranga bat kontratatu da. Eta ino da Kriston parranda Eta sorpresa Ai, ai, ai, sorpresa Nor da, eh, eh, nor da eh. sorpresa Eta sor maria nor da <laughs> Ba, en ayera Bueno, esan barda Bueno, gazteguna ekañean da, ez? Gaztañeko jaia kere baile nago Zango dia Claro, imaginatzen dut Beste bote bat zuten egin izan da Ella sanilla, datak Beti da, San Juan sua Ospatzen den Aurten ekañaren ez gasteguna galtzen. Ekañaren eh? amasas pinguru. Ah, gasteguna. Ah, no, es que normalan gasteguna estáis estáis aten castaño cojaietan. Es. Es ustaiak batean, ez ere izan. Eta horten? Claro, calle Coita Bost. ¿Eh? Bueno, va ba, pues alguna Lena, o sea, que con siete gatik o sea, que. Mañana hori va, ba, Leno aipatu dezu Ay, concho, sepa de su Leno. Bueno, Eta auzoko jaiak ere bai, ez? Ah. Auzoko jaiak egon ba, godia Pontikan izango godia, priako gaitarriko hortan No niten dia eh, pontikako jaiak Pontikan eh, Ba, justu Dorre guzti hoien Barruan jartzen den ezen batean eh, No, no oren ezean eh, eh, Sardina da jartzen da hor Eta hori haiteko dan? No, plazatxo hortan egiten dana bidegorria eta hortan ere, bai. Pero euria egitekotan, han... Akabo bueno, ez dakit. Ba, bai, zango da. Horain gozago. Nez inoiz egon, eh? Festa, on, on, ongi oten dia, ez? Ni honeiz sardinadan. Gutxita, Oso onak sardinak, gara. Mhm. bueno, gabiarretakoak ere, alabergakoak ere etorretzeko aituk. Nola da, nola da ordena? Pontika, gero? Gabiarretakoa dia, eh, madena minua azte, eh, azte Hori seguro. Beraungoak dia irailean. Pues lehenago dia gaztainokoak, no, alabergakoak, leno, gero gaztaño, gero gabierrota, eta guztirak izaten. irailean. Galtza laborda, galtza laborda ere bai. Galtza laborda, gabierrota, madarenak. Galtza laborda da gaztaino ondor. Irailean. Ah, Ah, ah ondoren. dira, fanderiako ekin, fanderiakoak ebai dia San Juan Suan. Mm. Hori mm. da, arrazek. Vale, vale, vale. Vale, vale, ba, eh, egon eh, deialdietara, ze eh, batzarrak ere, oza prestatzeko ere, eta jungo dira jartzen datak eta animatu Jai herrikoiak jendea bar du Badauzkagu orduan, ba, data de ez, apiak iruan Orain Gozau eta gazte Sanlaren deialdia Eta baitare... Oi hartzu arroken kontzertuak ere, bueno, egia san Akaitza eh, e, Ilabete kultural Eta... Kompleto Apiriak ogoita abia, niozenen warso musika gantolatuko tako Kontzertu aporko bravo Eta, bueno, de da. Abai, ah, eta porko bravo gonongo haituk. Oye, bizka jarrak. Bai, bai, bai, bai, gero dakago esti bat ortik. Bale, eh? bale, bale. Baina, leheno dakago gai ba- baita de pensionisten manifa ipatu zute. Eh? Bai, pensionistak eh, gaur ikusi ditut, pensionista batzuk hor, zubi parean, ez zipa joen kuartelan ondoan, pankarta bat eta mobilizazioak berriz ere hasiko dituzela. Orduan, adiegoen deialdietara, ze pensionista bakarrik ez dira e, baizik eta denon pentsioen alde eta denon jubilazioen alde. Da, gure pentsioen da. Ez da bakarrik pentsionisten mobida bat. Denon nada. animatu. Etorkizuneko e, eh, pentsioen gatikan borrokatu oh, bai. borrokatu bai, bai, animatu mobilizazioetara. Gero, eh gutxi ere bai. Eta osakidetzaren prekarizazio... Osakildetza. Osakildetza, eh? O bai. hilda... Hilda Jainkoa Hilda Jainkoa Tun tun tun tun Hilda Jainkoa Tun tun tun tun Osa osa kildetza Osa kildetza Ba egin zuten noen dela gutxi eh, Ba ez da eh, Kontzentra bat eh, la, Ez da Iztietako ambulatu joan ez da Kafra Ez? Bai, ba, hori <laughs> entzun dut, baina Gustarra barra dago, gustu gara gara bat edik Momentu oso <laughs> txarro batean Eta gaine, nik info gutxi daukat, ez zuet dakazuta bai, informazioa, eh? Bai, irudi, bai. dakazula gazta ari bat eskutan <laughs> Bai, bai, baina nintzen nintzen egiten ari Ba, bai, eh, bai, zean, e, eh, juntzian e, sindikatuak, minio ez bakarrik e, baita gizarte zibireko beste hainbat e, Hainbat eragile, eragile kolektibo Hainbat eta hainbat Aimat, eta eh. hainbat, ai, ataskatu zaio, <laughs> ataskatu zaio, <laughs> txapa, eta ez zindu, ez zindu ireki. peste eman txapa. Ez zindu ireki, ega, animatzen dugu. Kafra, kafra, kafra. Aenga, <laughs> ah, txapa irratia, hemen, agur bat txapa irratia. Ba, Urrengo gaia. Urrengo gaia ere bai. Egia san, sostengatzen duen pertsona bakarra. Gainera etorri den <laughs> guztietara ni naiz. Zure ah, momentu bai, da. Ba, zelo txaga. Eko da, eh, eh, ertziokeko kide bakarra, egon dela ertziok guztietan. Bai, asienan bota baina hemen, <laughs> eh, ez egin, esan dut, hemen, lengo aztian, norbaite, eh, fallo, falloa, falloa, eh, <laughs> Eh, eh, aludido. ya está aquí. Por alusiones. A ver, que me tajo Merino. que en la Al de la botella de va a ver. con 97 kilos en una esquina, con 330 mililitros en la otra esquina. Tin, tin, tin en la Medalla de plata Medalla de plata Eta gola ah. Go, go, go, go, go, go <laughs> de eh, A ver, ze, ze <laughs> corrica. Claro, es que o no, saca, saca corchos. cuando tú te saca, chapas, chapas bakarrik, saca dakala a letra, saca chapas. Ah, bokala dena, eh? Saca chapas, ah. quién akin. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, caña, ah. Vale, vale. Ah. Bueno, bueno hori da, askapena, azkenean, askapenako kideak, egingo dute gaztainon, e, brigaden aurkezpena, hau da, eh, brigadetara eh, animatzen dute jendea eta horeretara torreko dira, ba hori, brigadisten bila, brigadista nahi duena izan, jakin dezala, etorriko direla gaztainoko eh, auzo elkartera, apriak sortzi zazpietan, apriak sortzi zazpietan auzo elkartera. Apriak zazpi sortzitan. Azpia sortzi zazpitan. A ber, liantea. Eh. Eta, bueno, eh, dakina, dakina, ez dakienak, e, askapenaren birigadak e, Europa osoan Afrika iparraldean eta breziki Amerika, Latina Amerikan bai, egiten dute ba, lan desente, hango mugindu sozial, politikoekin e, ezkerte noski, eta bueno, ba... Hagen un jarri brigade loko Brigade loko Karo, brigadekin, urrengo bestia brigade loko, eh? Brigade loko, mm, beitu Ba, ez dago ekarri hori daukagu beste bat Zekarri dugu, hartzu oh. musika <laughs> Ba, musikaren kontzertu balen aipatu deguna Apriako goita bian eta Aurreatu degun bezala azkenean barrarekin Ez barre eh, repikapenaren zea Baizik eta Zerbezarekin eta edarearekin Eta dena do badoa Urrengo astean Guapito Sánchezek eh, berri, eh, berri Perro Sánchez Perro Sánchez Perro Sánchez Guapito Sánchez Ematen badigu berri hon bat eh, Maskariei buruz Ba, bueno, agian ba. zutik, beintzak kontzertua zutik eta barrarekin, maskariaekin momentuz. Tabarra no jarriko da, hor lekuan. Tabarra. Ba, jartzen da, bakizu eserlekoa jasotzen direla. Bai. Ba, justu, atzekaldean, ezena tokiari begira, eskubiko partean. Ara, Atzean. vale, vale, vale, vale. Bilatu hor. Bueno, argitxo bat izaten da. Ite pertsona honek, eh, arxerre bat hartuko du. <laughs> Espero dugu zerbezak egotea, <laughs> ze, transportisten zerrekin. Barra bilak. Ez? Barra, barra bila. Barraren bila zoazen. Eh? Zaizea, barra bila. Aro, <laughs> barra. Ala bergakoa, zarelako. Ala bergakoa. Barra, la barra, maravilla. Chévere. Bueno, ba, bueno, guain daukagu. Ba hori, ba, justo, ba, kontzertu hortan joko dute Porco Bravo eta Abi. Eta ah, bi talde. Bi talde dia. Eta zeina abist, Abi. Ah, bi talde. Sarrerak salmentan daude? Bai. Eh, sarre, eh, bas, eh, badaude web horrialde batean orain harrapatu nauzu, ba, begiratuko dut orain. Hori ezan batzorde bat, Abi batzordea. <laughs> Ze, daukat. Abi, Abi bilera, Labi, labi joko du ni esenen. Ba, esango dizut oraintxe, Da, e, entradium web batean. Ez da, latina. Entradium. Jartzen dezu hor, hor soa musika, eta hor topatzen dezu porko bravo, eta... El concertium, da, concertium, en entradium, en niesum porko bravo. Hoi xera. Eta da jabali bat, ba, basurdu bat. Ba, basurdu mas, Taldearen maskota bat Poco bravo Eta bueno, da hori Basurdeak ere, ibaikak gaueko, ere Gaueko behatzitan baita, Eta edergak ebai da basurde <laughs> Eta gaueko behatzitan da Amar euro dengo batikan Eta kontzertazua Eta horren entzungo deguna da Poco bravo Oarzo oh, ba, musika Oarzo oh, musika Oarzo oh, musika Oarzo musika Oarzo musika Oarzo musika guztiok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretani Artza Artzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia! Bueno Egon da superondo sartu da eh? Jo, bai Hoi da eh. koordinazio Lehenengo Ura, ura Ametxetan gaude denok Efektu horrekin Amets batean sartu Amets bat Izan nun Zintzilik Irrati Maldatu bat ditugu Osa, hilabete bak, bakoitza modatu bar dugu abesti bat Zintzilik irratia hitza sartzen Bai Bagia da Ja, dara gubi, eh? Bai Zintzilik zintzilik Irratia Lirrea Horere baiaran Aldapa baten erdian Ui libretan itzaltzen Por cierto, lengo egunean egon intzan Kontzertu batean <laughs> Uno las viejas glorias, tío El Taper ordorica. La fue tape ordorica, buque ordorica, router, router ordorica. ordorica. Musker Ordorika, Musker Ordorika, Turker Orokuña, un Caranguinjo, Bernardo Charachaga, juntan ere, ah, Bernardo Charanga, Bernardo Charanga, eta Sarrio India. ere juntan eh. eta tosta peña eta izan zen Egon zan, alkatesa lehenengo Bai, juntzan, Eta, oso kurioso, eh? Bai? Viejas glorias, chaval. <laughs> Return, chaval. Vai, vai, vai. Leku ona, leku ona. Leku ona, zama, bai, ez dideko. Super curioso, hor... Eh... Bai, oso oso curioso. Jet set kulturala, zegoen. Eh? Jet kulturala. Jet set eskal... bai, bai kulturala. Eta ah. eh, danak botatzen nahi... Eh, premisa comunista que la hostia. Chist. Eta, ez, ez, ez, ez, benetan, eh? Eta sarri honen diak botazun, botazun. Komunera juteko... Komune, aman komunean juteko. <laughs> Bai, bai, benetan, eh? Ze gaitzegin ba. zuten gainera nola zan. Eh, Gabriela Aristiri buruz, eta bere poesiaren inguruan, horren inguera ze joen. Polita izan zan. Bueno, nik gustatu zitzen. Bai, bine, bueno, sarri nahiko... Nahiko kritikoa... O kritikotasuna... Zeren zantzu bat ikusi nion, hainbat komentariotan bota zituenak gaur egungo... Bai, eh? bai? Te lo Grabatu hau? Eh, nik ez duen grabatu bintzat. Nik, ba, no, interesgarria iruditu zitzaidan, mm. nahiko izan nuen ikusten. Eta bueno, izu, amare euro kostatu zitzaidan, eta, joder, egia esan, ongi, eta nire Ruper, Ruper gaina gustatzen zait. Bai, Ruper gustatzen zait, gaina, beteka, beteka eh, por cierto. A ver, a ver, bai, telefonoa, a ver, zindak hau hemen, zindak hau hemen. Kaizo, kaizo, Ruper Ordorika! Sí, es que ese estoy Entzitate zera <laughs> Oren dela, lau ertio Kaixo Egin zuen oso ondo Kaixo Ez Ez que oren Zuan, zarie Gaztiak Zer modu zinen oren eta Zena oinati hau anaiz Uza emuna gore dutako irrati liburu batean Hori da mas txanki Hori atlantikalli Kaixo, zer modu atlantikallian Atlantikallian egon nintzen Atlantikallian egon nintzen Zer modu atlantikallian egon zea badakizue, eh, ez da, ez da, ez da, zen. Esan por la face. Por la face, pescado de Atlántico. Pescado de Atlántico. Atlántico. <laughs> Junda, Ah, bai, Es que ah, ah, es jetxidet. Chinto, chinto. Chinto, chinto. Ah, itxi también taberna mitiko bat. Bai, zein. ¿Rian? Ah, bueno, buf, qué pereza. <laughs> Baita <laughs> qué pereza. Agur. Agur. Arua. Agur, No, no, no, no, no, no, no, Ay, jarroia, jarroia. <laughs> Eh, por cierto, eh, eh, laruma tonetan, apriak bian, lakasitan, izango da jaialdi bat. Nun dago la kasita? Etxetxoan, irun. Ba, dago... Ah, irungo gaztetxan. Bale, bale, bale. anakatik juten bazara San Miguel auzora. Anakaigo. Bide, Anakaigo. Bide, bide hortan, justo dago tanatorio bat eta testigo de Jehova. Ba, hori jazakit. Baina da ez dautzen nuen, bai. Bueno, pues hor. Eta hor dago etxetxo bat, Aspaldian jaion jaiarekin egiten zala kontzertu bat hasi zana irungo udaletxetika juten zana justo leku hortara bukaeran eskatzen aldarrikatzen gaztetxe bat ba, azkenean lortu zuten etxe hortan bueno, ba, antola, ba, antolatu ziren, lakasita izena jarri zioten aktibidade pila bat eta besteak beste dago jaialdi bat eta bertan jotzute ba, aspaldiko lagun batzuk Aizea eta Robert Matxarda izena jarriote bereen proiektuari Matxarda Bai, eta Matxarda gero enteratu ziren beranduago, ba, gaina izan zala, ba, etxe okupatu bat, oi hartzuna izan zala, guztiak e, emakumeak e, okupatu zuten e, etxe bat, eta bestea beste ikusi daiteke e, dokumental batean, hemen inguruan garabatutakoa, eta no gatzan, irek, lehio ate irekiak o, <laughs> Aztu zait izena Lehioa Baina, bon, beti irek izitzen asun, Asuntua da, justu ba, lakasitan egiten dela kontzertu hau uh mhm. -huh. Eta topatzen bade Zea kartela Borkatu Hori da, oh, sondo Beitu yes, Kartela, aukitu da Hoxe da, agertu da Beitu uh -huh. oh, eh? A ver, a ver. Behin itxasua izan zena amildegia da. Ostras. jardunaliaren izena. Nola da, txing, txingudi baiara. Eta txaldeko bosterditan kontzertua dago. Eta jotzen dukute, larba, matxarda, ipatu dizu e, taldea, larba dia jarkor punk iruña. Matxarda, zarata, dantz, <laughs> malerreka. E, Lady Alkalina, aka DJ Valdemin, Rap Bailongo Trap con mala hostia Vallecas Estanco Martín <laughs> Espectropunk de Vallecas Electropunk de Vallecas Eta hoy da Atxaldeko bosterritatik Beat eh, Atxaldeko Gaueko behatziterriak artez eh? Behatzitan azten dia pintxadak Ez dute zehazten zizon de Pfizer edo Sputnik. Ah, bueno, va, pinchada un Moscú de Sputnik, Moscú de. Que ahí sea, ahí sea movilla ir a curten boomer bat de sala. movilla Urruti. Ah, ya, bueno. Bai, <laughs> no, da suficiente tanto que eh, no te atendirán. Ceser, eh. Presbiziaren Prespi... Eta gero gauean Martin Rat Punk Hardcore Baiekas HBK bat Tecno Zoom Baiekas Jende pila bat baiet kasetik etorrita Ostras, minuzte bat talde Eta eh, Bai, pila bat Eta Zumitrenko Mosku Helado e, <laughs> Mosku esta helado Y la hostia <laughs> Zumitrenko Mosku esta helado kol, eh, Beste bat Apriak bilak Kasita gaztetxea Baiekaz eta Mosku elkarlanian. Claro, tal talde pila bat eta hemen ingurukoa bat. Mosku irungo, Mosku irungo plaza, no? Ba, Beitu, ba, e, eta horreak jungo gea zintzikide batzuk. Ongi. eingo egin crónica txikitxo bat, ez da? Kronikatxo. bide batez, zuek saioa izburua ez dautzen ez Ezaguna ez? Ez duzu, bai. bai. Ba, egiten du, eh, ipuin kontak eta dauka leku honan. Saioa? Bai. No, no, iz? Un mentzako. Eh, apirillak bi. Larun batan. Eba, baitu bai, justo larun batan. Eba, eh, bai. Eba, bai. O, eh, doan, amaik atarretan, goizeko amaik atarretan. Mm. Mm. Bai. Bidali mm. nazu. Mm. Bidali nazu. Bidali nazu, bai. Ba, Pardon, go, eh. pues, ya, eh, uste eta ipatu dezakegula, justo saioa, eta baitare laurina irratikide oiak direna, direnak, baitare klon eta paiazoen mundu hortan sartuta daudela Burgildua Eta burgildua daudela Eta, bueno, horretako e, bueno, emakumen eh, kilometro hartu duten e, emakume kilometro hortan Ba, antza denez, bartuko dutela lekukoa herriko clown emakume hauek Ha, ah, bai, eta, eh? eta ba, gure irratxa jo berezira oh! <gasps> egongo direla. Ah, etorri, ah, bai, eh. Hombre, eh, la rumba teko ni tengo de vuelta. Mm, spoiler, no, spoiler, spoiler. Ikusi tak. Baina, más vía ba, sin silabun, oye, que hmm. está sin sin sin silabun. Bide batez, eh, gonbidatzen zaitu zugu danoi, tortzera irratxo jo bat egitera. Ze gainera es que... berditu go emakume a tortzera, ba, en espacio are hartu dezatela. Irratxo jo batekin, baita LGTB no, es mugimenduko kidei ere, ba, ba, gombita, hartu dezatela. Orduan, bueno, ba, ez? Bai, edo zein asamblea da, horrengo asamblea daukagu apirillak, hogeita iruan, ez? Larun bata, bai. Hogeita, bai. iru bai, hogeita iru. Larun bata, goizeko amar, amar terdik ingurun. Bai, hemen, bueno, Elena Gopiska edortzen eh, Kafea, ni, ni edotzen daiz kafea Vale <laughs> Oye, ah, bueno, kafea itea eh, dieti asamblada, beste data bat no? da Komentatzeko, Bai, bai, hori da, oza, sea, azkenean elegia da, Biltzea data guzti horiek, gero, buf, kita, kita, kita, gero, aparte no, eski el, Akta, akta biareko ez Baina audioan Hori da Horain, <laughs> transkriba pena egin no, bihortuko Gero pasako dizut, el datafono Iko pasas datafono Eta bestien, eh, datafono. A, eta bestia traslazioa ere bai, notetan, la hostia, eta... Hori da, hori da, ordu bueno, nuevo. Bueno, momento chila eta guay, eh? Bueno, bueno, Se zan da hori. mía. Bueno, ba, laguno, a magu, ordu bete eta berrogeita mami minutu, noleko uste Me beste, me dei de egitera doa. Ah. Ui? Zer ze gertatzen da, zer gertatzen da, zer gertatzen da. A ber, eske dakagu, dakagu, <laughs> alazo. Funtzionatzen du? que kekok, egin nahi zigun broma bat, deitzen, eh telefono finkora, oza, dakagu, zintzirek iratian, dakagu telefono finko bat, irakurri mesa dezen den, behatzi lau iru? Behatzi lau Bost bi, zazpi lau, zero zazpi. Eta kekok, deitu digu broma bat egiteko, eta esaten du, Que la línea está averiada. ¿Esta cago línea? Ze gertatzen da. Osea, Línea. ¡Línea! ¡Línea cara me gira begira hori zuzena. Ostras, es que... y Irratik. Libre Telefone hori gaude Errorea dakagu Bueno, hau ez la egingo zen Baina, bueno, su <laughs> telefonoa Eta turbio Chungo, turbio, raro, Oh, ya, chungo, eh, eh, eh, te, te, Ah, bueno, bueno, Bai, bai, Muy no, porque ezin da sartu bueno, hay cosico de algo. ¿Está aquí El... Itzegi mikrofonora, cebolleta. Begiratzen esaten duen. Bueno, a ver, a ver, jari, jari, eh. Lo sentimos. El número marcado no está accesible. No está accesible. flexible. Eh, Joder, gu beti izan gara nahiko. Irekiak. Baina hau a día, eta no, ez dute eskua luzatu nahi, ez dute eskua mugitu, ez da besoa luzatu. Ez dute nahi. Buah, que fuerte, eh. Pues luzatu besoa eta altxatu. Ostra, dia. Ba, ba, ba, Bueno, o sea, urtera guaz, laguno Bai, ez da Aka guabesti ba, gaina Agurtza eh? A ver, eh, aurkeztu zure abestia Bueno, agurtzeko aurkeztu zure abestia Agurtzeko, eh? agurtzeko aurkeztu zure abestia Gona, gona kontutan hasiko gea Eno, ah, eno, kafrak braga bat saldu nahi zigun Horen gona bat salduko dizuenik Gona peka, lezoko, talde Ezagunetako aurentxe bertan Nola, datoste irlandesak gonekin etorriko dira. Noski, gonapeka. Ezer barruan. Ezer barruan. Ardun, bueno, gonapeka. Eskozia, Eskozia. Arrazoi, arrazoi. Eskozia. Gonapeka. Autos untxitu. Gonapeka. Autos untxitu gonapeka. Bueno, urre arte. Erzion. Ai, Kaletik ibiltzen Hora biderik gabe Iriaren grisak Ez ditez ere esaten Jendearen begiek Erreakzio erdina Argirik gabe dauden Begi Alaitasuna Ezko kutsatan artifizialak sortzen du Egun zirrara, erreala Den gauza bakarra, tortura Azalean da Azalean da